Тыры вырма тухсан, нумаях таваха тиртмере ыра шакма тыдынчыш. Магарзем ұтты зенжен маларақ вырса бідерчіш. Тебір виші да урабалық келде күресі кына үлчі. Магар, ұвылым, пызықландынынде әзі, суға бұш түтмады вәренмелі бұл, тері бір күнне магара ашы. Волына бірле ыраш агенейлзі гайре Ага сухата врашнем магараше шуленех кучок ашне, шедік штапана худшындарать. Штапан вал магарын куккыжы. Лаша жуккене була штапан керек епле магар ашыншын полужу идать. Хыйде не полужать. Ни хыжан да, менля әшренде үргензе пырынзадымаш. Магар сюре сюрелеть. Ашибеш таппан кукыжы ана мінле сүремеліне ктарцах варчыште, хызем акмалы варлыға алаза тазатса хадірлеме келе қайрыш. Те юратса ішленерен, те ашы хыйне печен ішлеме шансах варныран, мағара сүре-сүресі тыр вырасынчен шымылрақ пек тойынчы. Ашы зем кайын хышын выл, тада бегенерек ішле бұшларе, шыбады ашне топра дулза утма канзірлені не де пықмаш, хавасланса гына ұвыны ывыныне туймаш. Магара илензе, яланхи әжізіне хынықса житне қала кесре, хистемесірек қалғалын ярын заудадь. на хушыран жеш, шинчеса себе кышкыргалаза, сюрека сихеребе утма турткалаза бұрадь. Сүрешілі зем суға бұш теренебе вакланса жидеймен пызықрақ тыпра кезіне зене претсе бұрашы. Сүре айынше пытранза бұраган магара темілле юмахри күлізіне аза Она мұжықала забаны юмақ семде аза келеші. Адал урла, жәлі әне ішсе ғажат. Тені мағара халде пірледі юптарза қаланы юмақ пек мар. Чон ябала жінчен хитрелетсе юрла запанын дойнать. Салагай зем, ұраш ақныне тұхны паян, тұва тамышкун. Пузы халь тадықкын кын, хура саплықпа саплаза бідерне шубка семіз шоналық пек Кашни саплык тілінжех лажасын бешінзем мүгілдетне көрінайды. Магардан инжех темар, бір виштыва да ана урлы демелле, зен урамынже бурнаган лариван суға зуғалады. Вұл пекепек авынза, сухабуш түткіжіне ширеп тұтса бұраганскер, лажене час-часа қышқырғалаза илейді. Бір вғытраун батне, мавра гень хырақушлы хері тұхре, ана череспе темін илзі бұрзабаджы, Кайран вара каллех, пужалыпа, ялалла кайрем. Лариванран лиререх, йывыргундық шақны тебір жын. Тыра акна майын алыбе халашланза, хыяны не вишсе бахастенебек, пәр жайында майыбен утса брать. Шырма бірденче кедю әжізем, варым зіне шартла тарза кышқырашны елденет. Магар савынать, вал халхай ывынза бұныне Пәчікшеш тұваткал езем тузанба бараланны неде, шамгедарх ебардатса тар юхны неде, немінде сесмеш. Сүре сүрелеме вренрен, валхайне хайшидінзе шитне шын вырынне хурать. де унын тулным. Макар хебрдейд. Шак вахытра ана урамба выляза шуреген земде аза елешші. Хебе бірле выляган ачасыне, хал унын пурнеде шагында, хай әшленеші рейлсе тухас ғырға жазем. әбі мінлі жин Ана ақ шаплада, ақ капла жүрелімелі, дезе қалаза барас сигілет. Калаза памазыр, шақтыпра үрліге бұлмазан, уншинче пәдем вая тертлензе, тар юқтарза әшлемезен, шығырдені анзатран. Пәлі чинжен ямы тібе тадылза анаймашке. ба тутлан девал бірін шығыр. Магар пілет, ланать. Чулахи кун чулдалык тұрандырат деніне илтне выл. Халі тырақны чухне, хақлы вғыда сая яны, едеме выша хаварма бұлдарат. Эшлемезен немінде бұлмаш. Эш выл пурныш тыдайд. Вғыт-вғыт магара вашили загелейд. Хам сүре-сүрелеме ұна ұнапур бірек қалаза баратыпқа, детвіл әметленсе ішлізем. Хаваслайш, чунганы жедейші. Магар хэйн пэчэк аныне сүрелезе деп бідерже. Лашыне дыратса кандарда вағытра, батне ашы беш тапан куккышы де Ашы магар ішне анадарық урлы бірлі уткаласа жүрез ектіріслерім. Шаврыны жерде тегізек сүрелемен де аван ішлене. Мухтаревал ываленішнем. Штапан куккышы магар сүрелезе барақ нана жіне чылачейін бұқсата жиде ей ясна телейле тезе моян бусны тимескелі еранчине кайзаларчы ундан выл вырымын хашлатса сывлаза алдыне сульчы хыжан мангы жук магар бекештеген бекештекен хамын ман пәтненде кетмели немінде юлман терем башына тем калашынчы штаппан гуштан бăхрде хиріштнимде чинме білмерім. Кыштақ тұрзан візем батне лариван да кәшірі. «Ну, мағаш!» бұл. Пұқса дадым дадым-дадымда, хамгунда кажастерім. Ачамар бұлгузан, учулі бұл, пажырына сүйре-сүйреленіне куртымда тілінзек қайрым. Ялда, үтті ача земде әшлігінізем бұрға. Куваразан ұйрымақ. Хай пәчікке ғана, отпек шундарза әшлечке. Но пулать кундан жен магайш. дараган булать кузанын. Он мінжа ағалли пуши немінде жүк. Меже жылда болзанын. кере. Вон тутты. зем, ачазем, зем агазуға діліне де білмешедір. Шау, пирін урамли, Павыл ажыне хилебір. Лисора, керек мінде зенде унран чибержен булашук. А Аллахи хирдехтерзе яны даана, ман бақчан рипанул мезене кышалық хвар бары вет. Әй-яй-яй, павлен хынде, Эдем әренге шукта. Лариван не чәртірде, тадах магаршыне бұқса әлжем. Телейлес магаш. тере бара, кышта хурланны бек пулзам. Хаман жағын бек булас пулзан и... Эх, мэнь кына туны жи. Тура жілленчі мана... Әрі <laughs> бұл таба маре, мавраты қырақ кушлықына бүлже. Эх! Ара, қырақ күшлі болы сукырдені марға, сабахне құшырма кәш. Ергелі хер болсан. Тень, волах үлім хұжалық да ғаншын бұлі. Анкаланде! Алне сұлчылар Иван. Ундан вара вăл пір хұжы калаш мазыртычы. Пулачке, туды биллени ябала, Маттур жин булать кусан макаш. Тере ундан васкамазын. Мінлі варлық ағадын, жавышыда тезе ағалден каламан жав. Темле жав, візен бұжынче тем бұрғал, тере мағаш каялла бұқсам. Кашхине агаш не педерзен, келне даврынза абатланнығы магаш мағаш сыбанее кындырлахи әшсемшінчен калазапама түдінніче – Шава хытра візем бәтне камага хумки бірзе кечеде, тапратны сымағы шурмаран пөлінчім. Камага хумки салака ялінче паллы жын. Ун жінчен таврара төрлі сымағы юмақ жүрейді. Пичі күжінчен де, шыммеша кінчен бұқсан да выл темінле азапланза бұрнаған пічі жана аза елдерейді. Хыне лайық білменшінзем ун бірге шаплашутлашы де. Пірлехінче ана вуласыран куланай бұқма келіні старшына. Піджік ачак өтесе, бұғыран да хывалза яматаны деш. Шелден пахма кымаға хумки чынақта кулышларақ шын демелі. Хайвал чиги юппибек лутрас лутраскергіна, анжақ пуже хайне курамар пызык вара. Маларах үбінзе тыраган сарлага жамги шудалзадырад. Шавна бұла хыш бір жарузыр жылгелі жінзе мұнран лагым бұш Ура зимбе мұндырқа пішісем кіскен күрнаші. Вұл яланах тем ябала шыраза чурени жүхнехи бек малала үбінзе, кәшвеш тағынза үгесіле, тағынза каяслаудать. Аву хумка ташла забырат, Теші варахыш біршінзем вұл урам байырцы бұныне күрзан. Камага хумки шақынбе елемзірде, чалыш чілішін пұлза юлны жінчен тірлішін тірлерен каласа барать. Бәжі бірі ана пәчік чухнека магазинчен үксе амантны дейт. Епрезем, ювір жерлізе выртных ішін пызылза юлынывыл А Ама жүре ама жана пиллікре чухне ліпкерен тукмак пашапны болад. Вол кузар тұрши береде, әнзірензірзе мар құратса бідеріне дейші. Часырақ пәттіршеде, күшран зе, вірі кымағана да хупсалар пықны дейді. Мун жарада да юриех вірі жапса, пишне гагай бек пасланса дыраган тыватчы дейді. Кайран тула илзе тұқса, юр жіне бірақсақ дит. дейді. жук. жүк. Тетәріс кузымақсем, тез уя, ама жүре амышы хумкана мар азапландарны бұлмалам. Илдір чәбәрі худ. Беренгілге ұтлашы бірвіл, ағалде аран-аран сыбындаргалаза бұрынатпыр, калач дейді вал. Хумкандыван амжы лыпкыда, еваш херарым бұлным. Анжақ, нумайран бачырлезе бұрыныскер, хумкана жүратсан тебір жылдалықранақ вилзе ғайным. Хумка ашы егінат, он жүхне шамрак пулна. Вол хумка амыжы вилніх ішін нумайда бұрынман. Күржірі, вода ялінжі качагай мазар вадла бұшлана кукук тірри пуса илні праски ятлы хере Праски пейде чаржарда кудын херарым бұлны. Хум казенделінче часа хуша болзадыны. Хаймескерді вастені шавнадыва бұшланы, негамранды ыцадыман, негамранды хыраман, пәчі хумкана шерді шүйбе вырын неде хуман. Мәскенде ғынада да, темчул ебылды бұлзан да, кығыр ачибек шаваргаланым. Чырызыр брас керен келдешін гына мар. Күр жері херарым земде кашкырдан хыраны бек чітрезе бұрынны. Брас кевезене пір канышлы күн баман Візембе выл кашнигун, ирде, кашта, кондырлада қарғашын. Те мәндерлі ұзалсы мақсем қалаза, шавар ұшма бамазыл пітле-пітледіні. Май келіні жүхне, питтрен зурмада, урине силлезе кыдартмада үргеймен, қылғачиккен шапма шапмада, шеветрен ярза елзе тобылдармада қыразадыман. Хызенге кардышне, камында бұлін чахичі пи пырза кересмін бұлзан, шавчықче бұндан каяла туғайман, Праскевізіне пір зымақсырақ пуза-пуза жинем. Сұрықсыне дүрек рычақпа берзе уразырдуна, сысназіне тимірзен кебе чеке-чеке жыдарза бідерне, щитменіне тада хушизіне кандығымне пырзах, ерліғы яматла ятлашса, чон духасла құратсақ варны. Кай, Эдемрен жұралман вал керемет пуже, детчі шунчинчен көршешін Пұрына келе вара, Йығынат лубазы жіне, шер жеземде бұрзалар мақыраған бұлны деші. Міншіндезен праски візіне де ворым шучы бағываланым. Мән ле ұтла выше шер жезем күзем. Лубаз алабек шытарза бідерешші бұлінде, тезе шымірлетшіғай. Үш бір қырав жырақ жұнлы херарымзем, праски жінжейм варттын жерде гына пышылдатса қалачачышым. Итлі ғаты қылач, ест нигаматан жарла. Шав япалды йығынат матки, чынағақта әте марвет вара. Татамыз кершім, тухат дед. Ну, чынақ эй, тура! Чынақ дед шав, кашни-каш валчынзіне пуза за жүреме тұқсаға әттет. Улай зем ачам, он иттешіде шатақ дед. Кай, суядын бұлесті қылачы, шаплақшы вара, Чаплах деть. Ама жуынында да асларахи болны деть. Волачам, юдыбекте, кужакбекте булма булдарны деші. Кедерне аппагалаза бачыманам. Праски бек калашаган бек усалхы барзем, кулленькун худшынза, нумайланса, құрушланза бына. Хыжы бари вара бірле мұнжа кіне унын хул айынжы шыдықсем шығырны неде илтне булать. Эзі тұқлачы жиды жүрі земленіш самағырдыне үлікті бұл. Шавын бе ғулаза шығырашы дейд. Қаласақ дартны бізім. Тепреземді да праских жінжі темілі екебе кіскеде шепшевір хүре пөдерінсе таныне де күрнаймеш. Бұл хүре мұнчара вәрі жабын заңқына тұғайтмын. Тата тепрезем, праски шиберларны шертінех, еді битлензе кайдыне асырханы болайды. Жақсем жінжен әнде хыш бір Бірін бәтіне келерін келе жүресе қала-қалағы тартына. Чынақ шиварагу. ұштан пілден, езі ұйтсан візім. Мана шав-шавты қылачы, е шав кумағала бұл хайте ұнчухне мұнжара болына хам күшпа хам күрдім, дезе әнендерме тұрышны. Шабақта чылай жы, праскечынны бех, бек тискерде хыруши ябала пұлныне әненешінех пұлман. Шук, пірледе әненесім келмешман жавны тұхлачы. Ара эбе праскипе пріліхамда тимше ғутмунча кірсе көрнішке, чипчибер жинақвыл, немні ұтлашыде жүгінін, бұрде ергелі, дені ұн беккесем. Анжақ тепрезем жавындақ, ара, әзі аплагалатындықлажа, туғатмыш сем ажам візем хызен вағыдын жанжақ тапранашы дед. Мана әненмезен чергүрі вавил тей чукран қаза ұйтвадесі. Бұл да жаплагалат, дезе турушу мінше тада пулі жау. мэдіме жух, кілішні вара Чальхі Чәлхиде пиде узалда. Я-я, не пахайзе. Чәлхиде унан әтем чәлхибек марвет. Теміскерле, чарына білмезір шартла чальхі. чәлхи. да парындарас шуғына. Егінат хужалан за хужаланза бұрынныне хирармзем, бұрде білзедіным. Унберге вара кашнигун ыштадел булны шавында сымақ тапратным. Эх, пәдереден тевал йығынада. Йығына жывал тадақчыға, Анағы не чухрақ керлі. Антон маткене тергері ветвал. Лайғарым жыраре. Шав керліні. Шын тупса бараганны керлі мар мана Анжақ шав бәчі хумкана шутсыр кергенес Шаплажа, мінішкел жібер ажачы. Халі бұхана, елдақ типсе шурзалар жевет. Ара-ара, пәдеден де вұғы цырақ шыре керейдегі. Анжақ ачын күн жүлі, бірлете херарымзем земкетсе дыны бек бұлман, ана пачақ ұрықлашы ба бүрнем. Бірле хумка, шүргунебе, юргайза бітні хышын бұлнывыл, ама жүре амыжы пазара юш кышман вірде туянма гайным. Телехизиве кунсенче праски, мунчара лайхрах тарлас жетізе, юш кышман жеме юратным. Құмқа базарда юш кышман варене праски калазе яна чухлех туянна. Туянна да тюрех келе тавранна. Келде да булман. Кумка хыреме ирдинбе жеменскерін чытма жухвышса житне. Бұл три арджаран пір пызык пажалу хушса илетте, седел хушине керзелар де бұлман. Хозин пахчи жүмінже шырмана кипкезем чухеме Анна амажуриде де каптырдатса келзегене. Лекры мана. Чыварынчы паржа пажалуне араншатса яны хумка. Праске аначын ақта қашықпа тударан тік илмезір пір абатта жидермен. Хумкана бараган шығырын кашны не жутла забынывыл. Халя праске пажалу чымлазал араган хумкана курзан, пызы Тада ытларақ чарза бірақны. Тинех тытрым. Тинех варышақланжы. Кун хытланадын езі, анжик пыры. Праски жавында хумка батнесіксе бұны да, ун аллинчи алла пинченде пачекрех пажалу не турцайлы. Давай, паргунда!» сәр шыған, чымлаза яны недек қалек қылар забаны бұлдыр, Құмқа жән мен, бұл сізділ құшын жән, айыплың күштірдатса дұқны да, немін шарламазырақ да саплама керзілан. Ама жүрі саплақ чарын малын. Бұл жиліне жынарза ярайманны бе хыйны хыш шеделзедіні. Шыварынчы сілігіне еп хүперіхне евер сегішкірні. Умка батне демже сіксе Умка вырындан мұжылта хұскалман. Праске гонжын пушше хурно едебек тывылса житне. Ним думада манди, не, вăл часрах ухват ярза илнне. Унаврибе хумкана тиккеле бушланым. Эпсана, шыдык пыра, шагындах шырттан бекке бітсе хурам. Кавр лезен кадык шыллы сыстыни кайса шидерем. Лучше усы болю, Праски шинче кукук тірлізем дераснақ пызыкланза, Хуралса кайнепек пулна. вал ухват африпе хумкана шыбах ми шӹвӹркинчен лектерне. Ай! Яштак сиксе тăнă хумка. Праскена тепре жән тăрындарна. Хумка урăх тюзеймень. Вал алыне пірре гына çклене а ама жүре амышне калыплы шупатапа шаплаттарнă. Хăллех кындап сырлыгы шуйттан лапчашка Тені вăл. Ама жюри аллинчи ухват. Шăкăрт-шакăрт çре тухса Калып кедесси бырза тивнерен унын шамки çинче лашаку жипе кывак тиксе тухнă. Мăгăл çинче кукук ттерри шатриземде, те жүнбек шудалзадыным. Тек вăл каба хиришсе тұман вара. Ар жүрелі жоғырза яны да часрах пүртен дұқса дарным. Хумка та Вара вұл аржари пажалуне пăрхăрамасăр ышкан ченшіне. Анчақ шақын хүшін вăл хăй те тепр пәчік құдам кудам качакса, ұшта куç курать, çавындалла Кумка кайнам. Хумка ике çул хуши тăван ялленнчен инчетре, Едерне таврашынче, сыржы вехерринче кирбе шапны шырде эшлесе бұрны. Кунда шигап тятлы пертударба тударба келдишінбек туслашса кайным хумка әшлеме үргенмен. Хой тума бұлдараган әшсене вал пурне де тәплен тумадырышны. Мен хушныне ялан итлене, шига бына юратна. Хайбя бірле кымага тума илзе жүре бұшланы. па бірле жүрене чухне хумка, хой каларышле, пурныш туды мазине де чухлаза житне. Вал пуринчені ытла шигап сымағызіне асрадыца бұрынны. Шигап тадышақ юратным. Айда фумка, кышта кунда шу хамырын евір бұрныжа лайықлатса бұғыр. Дене выл чілхебе тарзам. Хумхана хубаға ертсек айным. Пірдак вара, хой вара шав дереші мұлланса қалаша бұшланым. бек, фумка әптеш. Дене выл хумкана хубы шинчен ачашын шапкалаза. Их! бұрынма білес пулат пурынма пілес пулат. Пуринжен итларақ берін хамыр жинжен шылас пулат. жын тұрышас пулат. Шынзам мілле пурынны мар бере, берін жын никамда мағыра камшок фумка. жын тұрышас пулат. Ағы, әбі тұғыр хұжа пачынчы әшлісі күрдім. Тұғыр хұжа тұғыр тірлі шуқышлашы, тұғыр тірлі пұрынашы. Кашныйық ұзам хызем шыншен шуқышлашы. Саншын пыриде мақыраганны шок. Әзі, хотте, шавында хвырца вел. Шапла шавыл пұрнаш. Пұрде хайшын тұрышат. Ав, қайықсем де Хоземшень анчах турнаш. Перен пурныш, кирлі марвізіне, шаплавит фумка ептеш. Эбірді кайксем вет фумка. Хумка персымақсырақ гурзан күрзан, варашыға пшывар долин ахылдатса күлзян. Тәрес каладыф ведеп хумка. Э? Каладыф вед. Якше фумка. хумка. Бик яқсы егет, манада әтеге хваласаянна. Эбі вон әтене де кирлі пулман. Эбі әніне де кирлі пулман. Эбі кілте ытлашы чын бұлна. Эх, Пұрынас пулат перен фумка. пұрынас пулат. Жақсы Максим хумка жерене пыдаба шапсалардын бек ширеп кірзіларны. Қай выжылы тұтылы пұрыны бұлінде... Шедікшадық, таза ма жүрені бұлзанда, выл әшлізе тупны бек үкшіне пәчікен-пәчікен забынын. Бұрына келе хумка хыйде камага думалайық вәрінзе жетіне. Унжын шығапты савынна, она ялана хыйбе бірле ұсырашын бұлны. Анжақ тем жол илертсенде, хумка жүне хый шуралза юсіне шыржывалла дұрдынным. Келген дұқсағайны, веже жол тұлыны тіле, вылкалех ашы келінде тавырным шул шулчинчана вырызым табыны да пәр бұз хварми шаратны. Хумка даван келе выжылы тудылла аран даврынны. жабақ тадылза хуй хырман. выл хал камага дума білнебе саплашса бұрынма мүтленнем. Хумка хыйн пулдарулы кебе чималдан амажури амышне тәлендерме шутланы. Езі мана шерде жүбе вірінне де хумарын. Білерешін бұлдан, курага мінлешін бұлдым ебедешін бұлдым. Бұл таврны жүре келде ашықына бір бітчен мәскінен пұш ұссаларны. Таврын дүні ачам. Дені бұл пәчік ачаллама кірзаяны. Ундан хумканы ұдала еліні. Хумка ұндала күндала бұққаланы, жиелені зімбе пекенсех тағама жыраны. Таврындым атте, таврындым, дені бұл. Әзі пәчінехі? Пічінех юлдым жавы вылым, кашни ғын сана кедеттім. Але же үштағайны. Кам? Аннюбеки? Я? Вуладжам, анда кала. Хумкашы алыне аллыне Тама жақта тремана, ексек. Еш кошман зек пуштарынчы булмала, аран тирбелесе будардымыр. Ама жүре амыш пуштарынышын хумка хуйхырма шутламан. Ангулянатте бе таврындым. Пурнат бір ербен, деневал. Келей келзен тебір жылданах, хумка валан заяна. Маштарках ведуран күшізен пырдак айвандырақ бұлны бұлінде, вал керек менле әш бәдінші де үргензе дыман. Хумка бада келіштірзе бұрынмадыдына, лана хизеплене, итлене. Ура бұлзан да хамынақ дені. Хумкана юғынны хұжалық не ураландармашымыл бұлман. Щитмени неді да, наша шынса пызылны да сывалайман. Хумкана тербелезе бұдарны. Келінже шенерен хуралды давраш, немінде худшынман. Хумка кымаға дума білнебе бегіна пәчіккен юнештергелезе бұрынным. Магашсен бәдінже хумка майлар маря. Әзі магаш, ыраш, ақса не жақ, үтрівіл кыштақ калаш калазаларнық үшін. Педересі, педере менде, тебір күндан мінле бұлі, дермагаш. Апла, епсан бата келзе бұғас дерімде. Мен ішпетшім. Ол, каламада аван марда, каласши. Камага хумки хайын хуйхи зуйхи жинжен макаша кескен гына каласа білдернем. Хумкан керемет хурами бусинже пір ят шыр буриккен. Халі онда ыра жақсағы вармала. Хумказем армия бейіккеже, Кыжал йытырра вырны вырман шапса хучиш. Хумкан, ашынжен йолны хырык-харык суха буш пурға, лажа жүкки вара мен бурыже тұтсадырат, хумкану май жрешітсе бұхры. Кережес текензем тұбын марыш. Хамырынне пәдерерға, вара мінлі бұлі, күш көрюнда теріш пұрде. Хумкан, керек мінлі бұлзанда, хэйн пурлы жукланы нешін зембе пір вақытрақ ақсақ варас келет. Шул зірен кая юлза актарза бұныбе, Выл кая юлзан не, Хай әнзі жіне түзізе чухлаза житрре. Пәрмай хапла юрамаш, тереде, паян вара магаш патне килсе ұтларым. Эй, Эбі ана ұнжын, халық хагибе, вижі бат шынық түліп, Эзі мана шанма керлі магаш. Қыжалқы мағату тутараган земде пулешха тупса барап, деревіл. Магаш малдан Телешменбек пулзақ штах, тут каланса тыма бұхре, кайран вара. Чынық жан илесі жинжин калаш сададылзан алы жапса келішті. Ну юре пин. Акса барып, Үран мар, тебір күн нештапан ба бірлік бұры бір дері. Умка урық візім бәдінші күшта, чырманзады марем. Аплай бір шанзадырадып магаш. Ия, халыман келде кирләшсен бұртшы каямха. Ирігаш бұлдырып пин, Керетевіл хыбаланзақ тұқса қайрым. Штаппан тақшанақ авын шапса бідерне. күш алты зақал жы. Паян штаппан ирек, кешнерні пазарне шыбада сұтма тұқса қайры. Тұқса чен вұл, тагама шилленне евір тарықса, чылайтен сымақчын мезір жүрелі. Урныш мар халберін халге бурнаш, Хатти вилесле чаваланзанда ытлын шиллин саплашса бурнма жук. Паян каллек шав кулана юк шишин тухса, сәдірене спулать. Тфу! Изе лашлаттарза сурчывал. Ашы базара тухса кайныхышын пырдактырзан, ұжуға амжа вармана газе келме хушлы. Терушка карденжа камбан шатны деді. Эсте газда татса келхачам, хамын ержі жук, ажу таврынны жере камба жүрбе пішерсе хурам шел валли тепетмелік дедады бұр. бір. жән вұл кымба ашқағай вырынешке. Жук сақал сақалмар жүрені. Вырманда иріклін келінсе жүреме юрадать выл. Анжақ баян пітчен каяс бұлад. Күжік вырманда пітчен жүреме құратқа. Ара, ажазымбе ғайыр. инжі мар, вылямалақ кына выл зіре, тере анамыжы. амы амыжы нейтлізе, Күржіри ачасын батне тұқса чупря. Чире тігінні мұйыр бұштаратпыр дезен, күрж ачызен вырмана кайма калама хавасылан хавасланжыш. Бізім бұл дет ваттын біліген вәт шағырзе бұғынжыш. Ой хапхинчен тұғасы ұмен, візіне сарғайна вілдірен темізіне хулыба шапкаласа жүреген лисор көржім. Штагай адыр? Кушуғы штагай адыр? Ебылдатма тапратривалсы махиве. Лариван пахчине панулми варлама кайнаранба, Ужук лисырба пірле выляма прахнычы. Жавын бавыл халледе ана хирішінешін матчым. Анжахлі сорсып сабик шипшінчім. Қалырға, штағай адыр. Ништа дамар, дерек ужук сивін бұқса. Әзі пітчінех Лисор бір гана бір зымақта Ундан үтті ачасын жін үтса бұғашын мұлжым. Вармана, дере ана хиріш бірі. Вармана? Аплайып тесерінбе пұрами? Сана илзегай Тарықса қаларе күжук лисор варне карчым. Мен жүд вара, мәжі үлзі қаймастын. Чағыр күшне за күшуға тілмерзе бұқырывал. Әзі маншын жұлдаш мар, суе жезі. Дері күшу хайарланы сызба. Лисор мен жүрден аптыраса өкірі. Күшук түрін каланы ұнғымылны қаймаре бұлмалы. Эбі құжан суйны варазына. «Мана мар, ажуна зуйрын, панул ми варлама хуй иліртсі айрында қайран манжыне каларын. Э, хун жуны! Аза сұр. Э, бахалан жақаларым шке. Лар Иван кенесірен да каларым. Эз көжі күншынан жылен. Көжі күрі хына хиріш сымақчын мерем. Бұл хай падінже драган ажызым енелі бұқырды. Адыр, каяр, дері. Эбіте бұрап күжу, келсі қайынды, мадыдын жылі сұр. Теге хнихы жандан бек тұмастып. Эбізіні бірде бала барап, бір сан ба бірлі вылеп. Бұдыр еппен күжік, лесорда бұдыр. Ну, майын бұлзан вырманда лайықрақ, терешік тәчізім. Күжуқ түдіне бірза, исыра бұқылы, ұндан аллы бес үлчім. Ачазем ұй пинчин тұқсанақ, бір шеремлі сұқмақпа, қады енеле лажала выляза мата пратрыш. Шандалак, шулахи бек мар, шабақ шыра уран жүреме ажыға, теренеле сулынаган хевел, шу күні бесіл булашны евер ирілзе Ангар дезінче, Унда та кунда тыбайчы сасси, тада авын шапаганшынсем кышкырашса калашны илденет. Уйхриде халь лапка. Веттен-веттен тұраткала задыраган шортпек хомылтылы хатырза юлнын дуйынайд. Кучуксем, біртузанла аслы шул юпине чупса тухрыште кыштақ чарын зады жеш. Бір-бірімбе хавасланза, кам-та-кам хыдырақ чупны жинчен тавлашса калашма тапратрыш. Жав вағытра кучук, кетмен жерден Хомыл темінлі темінле шурырақ патак патақ тады кебек ябала ябалавыртыне азырғары. Азырғары де түре ұн батни жұпса бұжым. Ундан ғыйне ғый сесмезірек сазардық. «Ачазем! Шәжі дұпрым! Десе кышқырзай ажым. Ачазем мұна самантрақ сырза елжіш. Бізен бұрды күшік шинелі теңгерзе бұға бұшларыш. Кытра жүшіне мелік пек лисор күшік Ну-ка, ну, штаға, құтартқа, шынақтайы, хыбынзағыда бұшларевал. Кужухай тупны пәчік шиелемлі шеше, та шүлелешік лізігдады. а аккурыр, теревал. А, чынақта, телензе хитреша жізем. Ай, пиди хитрегу, мүлі мантыле бұл мариға. Унчен де бұл маре, кужук аллынчы шеше пари карт турца илже. Лисорик кень. Ужуғына кайран юлаймаря, кайрантин валли сорхышын пәдем вайне пухса чупматы дынжым. Уйхапхинчен кене жух кужук ли сұрақы валаза жиде бұшланычы, анчах пір муклашкаран тагын жиде ташта жиде кайса юкре. Ундан тебір ябр сіксі тоджек аллехтен берге шутламазыр ли сорхышын чупмата пратрем. Ывындеме хашкаган болны ли сор, хурам хушибей вештерзе анча. Ундан ништа жарынзады мазыр хызен келіне кірсе Лач камжыва юкне кужукта перзе перзешітрем. Пильгарды варинчелли сурашы ураба хадерзене тербелізе юза задырат. «Ате! Паха! Шешеду прам!» Алыне за чупса бычы унбатнелі сұр. Паклак Павыл ще бұрақсақ, шавшыше шавырғала забықрым. Айх! Лайх жігу! Тері вара, ажыне ашын бұқса. Талей, талей! Тада çаввĕнпек явала мала бұлдыр. Мә, ай хусра. Анжығат, тупная балана шуғатма юрамаш. Шуғатсан, онба бірлеттеле үйде жуғалайды. Нигамадан бар, юрадин. Юрать терлі сор шавдерехе бірдезе. Эбі нәне не барадып. Құжуқ не епледі түссі драймар. Павыл пиче, она ебі тұпрым. Тері волкамал не хыдарзе. Мүскері, онлан паклак Павыл. Шеше әбі тупрым дедіп, лесорана мандран турца елзі даржып. Мінден лесорашын көшесем чар. Курал на Петре көш фуризем пызықын көрінжеш. Сас Сассыне да сайытревал лесор жіне бақса. Ате! Ана ненені, күжік суят! Кышқырзай әжі лесор құштан за себе. Волхой манран турца елешін бұлжы, арандарса Павел биче, тлеха Анжен! Чим хайызы Павел биче? Анжен дешезіні. Үтін кышқырза забрахли сұрашы. Кучук татах темін галашыншы, паклак Павел севін пықса илтіде, шаплақ хыттын хушса хучы. Мен ачығында. Пшо! Вол жавындақ чешкіне чымырларя, Кужук патне холашлан засиксе бычы. Халех тытса пушхерлі шагадап. Марш күндан! бе, шардақ сікні күжук аран-аран тұқсатар мальгерджі. Апха пұжал пыжал бенебек шартлатса хубынжы. Паклак павырбали сұр кемінші міргелезе төчеште, кайран кашса кайзақ ағылдатса кулма табратрыш. Күжукын, пәдім ашшике тұлза житрі. Нім твайман не выл мағырза яраса житрі. Анжа хыты земде те унхышын чупса килнімін. Візім кужука самантрах сырза илчіште, темле хыбар кәтнебек унжине тәләнерех пықрыш. Нух! Візіне вұрызем! Тері кужук тарықса. Бара ли сорзен келі тарықса сурджен. Ундан валкале хача шіне пықры. Адыр вұрмана каяпыр. Янышрымыр. Тет жан да Ачысем ұнба бірлі калех вармана утрыш. Лай кен варманда. Иртне күнсенше аша шумыр чашлаттарза, шуны хыщын кымба чашалахца духны. Ужук часахай кундыкне тулдаче, Килне таврынны чух шышкілі хряжізе мойырда пайдақ бататрыш. Ушук кымбаран келешере ашы пазардан таврыннычы. Ашы тайгаланы чинех үзір икенне кужук чухлар еде тарықса үлчі. Эх! Кот тебе! Теревал хаяшинче. Мӹжӹн ішме юратачи. Йыснаха фунбек мар. Кергунихи тексім білітсім, аялдана шуза ирдеші. Шур жырденчен верекен ил шанчурыма шужендерзе Шаралны Чаралны йывыш турачызем такамал ханса пашалдатны евер салху ашы. Шумыр жуныбе ебензе, Тачкалса епреліне сархса, сарықса, ехуралза пәтіне шул жызем вешкелезе жүрешем. Тавралыға кежем сын хубырланы. Ангадине улым илмедухну прам, арбалық юбе жүмінше чылачен шухжа жагайза, уннын куннын бұққаласа тачем. Керхедексім жандалық, унын шухышне тарынлатны жемін тарынлатса бұжы. Вылғайын таппанын, Карда хуразыр юхынза выртакан пашми шинчин кушне Мне шкел пиджевлде капка шәр сая вырда чағында. Штан тупынзаларны візі манжумма. Дед упрам хайышынче. Сан бұр ырлаптық Сая ярас келмеш. Кашни пузым шәрбе узу курма тұрыжадан. Бізім шүрліне мар. Чәрікнеде Тапру. Візен үдіне әбі күнда қашны шул қамшыл зейледіп тіға. Шалақ, ангарди үттімін бұл. Ангарди пашыне шаранду думалайы вара, урықтені ташта да үзет. Күнда шиміш туза үлес бұлад. Шиміш. Да. Шавшыды бұласы бұл ебұлмарынде. Шырзе бұрна шешке хыш призім жинаще, пожарғанаще, біділінеші ғажызем. Тебір жүх, вәрі жатма жінжі пулыбек ұжалынашы. Шапақ майне тубаймашы. Порлы жаври, алдыр аври маржава. Ана ларды шірдек тудайман. Ана шыраза тупма білмеледі. Эй! Мен шағыншын, шедік таппан шерзе бұрынны қамшынлай ішке. Ухмахла шоғышларым бұл Қасын, Қасын-Қасын віреген севешіл, бит күшран бұрза жабынныран, ұпрам керек шухіне тұратыры, лаптақ тұрылы шымлама шілікне күш даран пусса антаржы, Лубас хышинче кашлазалараган авалхи юман жинчен, тадылзаанны пір сарлага жулжы, ун пужу урлах вешсе Стапан пахчин тебрейінне кайза юкрем. Эхе, чимға, хывырттын яри тавра лапық сайыл жоупрам. Мэн чухлі жудан лаптаге. Маннынны чухлякши, юрегіна вешся бағамға. Упрам кужак пекчейін бақаласа илчеде, карда урлық ашты. Ундан штапан пахчи урлышне де бе вишсе бәрі хушы чарынзады жым. Да. Манын жейін чалыш шуры қады крайы кейні. Чырек аны. Шергі жере біті жел. Хәзірі небек бұрынайды. Кәшхине выл штаппана ятарлаза хыйпат нечендерчем. Эзі штаппан шау манран пілдер илні тұр тавар забама шутлады нежек. Тере қыштақ, кыржама сыпса за себе. Ай, парас парасмар дедені. Штаппан ме аптыраны бе күнжіне пықса, те күшізіне мүш-мүш қалаза үшті. Вол сымақ чінменіне гурау прам тада хистерех калашма дыдынжым. Кага, ез унжинжей манза каймарын бұлышке, е юрие кітмелле де пітмелле, тезе бұрнадын. Ытла сас хурабамастын. панчи чибердіні жерде хурза «Арау Ара упрам. Эз мана ана китесле Чатреви ерни са себе аран пашылдатса зма хушревыл. Кетне жіня вангарди утыне санах шулдарат пыр. Эшлесе де барат пыр. Халех вайшит ману упрам. Куда күрадын ведь. Да. Эз апла жутладыны пень. Штапан хыранныне була упрам пуше хыюлланчы. Эбіз она шынақта кедесле баным, біледеп. Анжақта кашны уйықрақ, мін жүхліде тавырза тавырзапы мағушны. Чаплачи? Үнбек, калаш маншке упрам. Паян хибе гастывадым, ергеле калаш шымрыға. Мэнле каламын. Скамазуян. Сымақшын милле мар пүлчі упрам штапаным мана әне э, парушу вырыне хурадын имень? Ая, езі штапан. Лайх күрждезе бұрын варазана шағын ғышын. Упрам уражіне тажын. Хывырт-хывырт уткаласа жүреметідінжі. Жапла жавезер, теревал. Малдан тархаслаза, яланза жүредер. Кайран, шизе арзан манза гаядар. Хырым видер шәрзе тухсан, ябалак орнмаш вал. Ыранах шурине илзе баны бұлдыр. Илтіріне! Штаппан упрам умне чергушленжіне, алызіне көкір умне хереслезе дытса каллех тархаслама дыдынжы. Тархашын кет упрам. Туры бұл, он забу марышке, ыраже варлық ішін пәрікі вижегіна гына Яс шіне шанастет бірде, віземде жүргелі жиден шук тарғашын кетсем шупрам. Шук, мен Штаппан пырын парыншыде упрам. Үрана баны бұлдыр. Юлашки замақша шапламанын. Памастын бұлзан, кантура гаядап. Эбізана тарғаслаза бұрылма, хам ябала жинжен, мен. Мигулдуру марведезі. Эбізана мировая барадап. Илтрени. Да! мировая. Эх, упрам, эс пурнеде тума булдар не пелетепха. Анча хебір пәрбәрін бейін жетрешінзе марветха. Кетсемші тата кышт, ағы сылы шавырза илеп. Упрамын хезі көжізем парбек сивін шуталза кайрыш. Бит көже херлі шырла бе певенне евер херелчі. Сихри хапнышта панын остане пәтімбек саланжы. Валдеребені уражне тачите сазыба улласама кырцаячче. Унданы те тәрлі ырысымақсем тупса калама тұрышса, упрама тархаслаза йыланмадынчы. Шапла бір вақыт хуши упрамын аслып өтінче, штаппанын шірінчен паванза туғаган мәскен сымақсем жеш, мағырышса тачыш. Юлаш кенчен упрам кыштақ шемжеліні бек пүлде, штаппан жіне тудызіне чалыштарза бахрем. Но, шейді зананны гашма, Эбе пәчі мар, ұшылібе елінза чіреме туяна стерін бұл. Штапан шаплақтар хасланыне курсан валына жек. Юре пенитле! Тезе құрса хұжым. Халліге, вайу жетмезен, тебір ұйық кетме бұлдарып. Кайран да бамазан. Ху білмегерлі, ба ачалла астып. Төрі дубаймазан, укшан дүллем. Штапан Упрам баден жен, үзір жінбек сулгаланза задуқса өтірі. Упрамын хышын бұқса юлза сасы бақ мағырдаты. Хм, мағырат веде. бұл, Манын, хамбурлыға саладас келмешке. Штаппан күрінмей бұлзан, упрам ұрлы сақшине тірінзе өртірі. Да, қылыр ма бұл пех. Анжақ, Анжақ мүллірек тұзан май келір жи. Тада ұтларақ шіне тұрзан же. Е... Ебатса бұқсан мүллірем. Вұртсан-вұртсан ұпрам тұрзалар жи. Ундан тебел күкліне бұрза темір жылы пәчік пичкерен. Пәр курға қырчама тұлдарса әшреде. Тем аза елінбек болса, елкулзай әже, ебенне не шавер бірнебе ягаткаларе. Піргашіне магаш патне Упрам бірзакеші де лава кайма черет шетнешін жен білдерже. Үшті, инжіде каймаллайы вара. Үйтір мағаш. Ялым варманне контурвалли вуды касмагаядын, дер ұпрам. Вол дергебе, мен жін вара эс жүретін ға, білешін бұлжы мағаш. Ә, илкмеш бұлжы упрам. Жүредіп шавғам. Ара, манын пічінкіна ғаймалай? Чөк, әзі шешмар. Хамыр ялдан пиллі кылав. жын пулзанын демагаш, шагын бек тілі шандалық шандалықра пүртренте тухман болечі. Халя, кергунне, шандалық сізмен хужыра хулжынать, е уярца шынца барагать, е, ебе сабана кайза, та тызы писыр шумыр шудерме тұтынать. жүхне мамық пек. Шемже юр бір жізем үккелеші, сесмей хутран шул бұзылад. Көнбек чу хинже жола тұқса қайма шанчық лақтамар. Кантур валли вуды қасыма қаймалады зен, Мага шав қашкенек бірле қаймалы шинзен батне кайзабықлі. Лешсен бұрде, кыш тұқта забықарға, тені шуна жүлі ларзан тин Унчен кантуры де васкат меха, васқатсан да, шандалыға ғура тұрға же мүлі тұқса дереш. Анжақ магаш хайын жүшін жеқті жа. Хушны жере каймаллах пулінде. Жахы бар сабане хыратса брахрем. Халы хата пақсадым астыны. Тере бұл ұбышкене хіркензе. Мен қай ас пулать. Убышине гына выляться елчі мағаш. Евір жоқ жақ волкаш пулны бұлманақ шывырма кірзі віртірі. Унын ұйығы келмерім. Атте, вұрым лав дене мен жақ Юны бұрза выртрема мағарды. Кусна жеве аяка кайза келмеліне жаплагалаша жам. Ондан дарчыма кайш. Сыбани тебе кукринже, хыжи кюмінже убышкин ұратылы зіне саплазалар айт. Маккар бір ыстырқы темін шухышлаза выртрыде, калех ашшыбе калашма бұшлары. Атте, аңға жылымма, деревал, пызық шынбегек зазыба. Шынзым каймашы, есте аңғай. Кая барчы дегі болам. Пучран жылза ажашлар анашы. Юрамаш. Эбі зана бір юмақ қалаза барамим. Макар выртны жерден тұрсаларчы, ашы жіне күш үлмезір пықсады жым. Бірлі, әбі бәжік чухне, сарай бұшыншы выляза жүреттім. Пұшлазы ажашы. Бір күдесіре сыпсаевы күрдім. Сара бәжік қына сұпсазем, Пәрші тұқран кереші де тұхашы, кереші де тұхашы. Мен летел мілішін азым күзем дедіп хам. Айхискер, ман візіне шут церті цабығас келсе кайры. Пусмайы цабыдым да хабардым. Кузіне ман шуйландар цабығас ха дедіп. Шевер білнебе тілдерімде, сұпса евишідік нечіксі ядым. Унчен де пулмары, Пәр сапси куш харшительне лартите шам каран Ай-ай хыдыра тарчышке, ним дума білменрен кышқырзай адам. Ну, шили хаман, хаман сире деп, мұшқылаттара таразиман, әп сире деп, тарықны бехай сапса евіне шапрымдай адам. Их, хайхискер, сапсазем пек едан задухрыш, сырынза заилчиш варамана, питренде, кушранда, алран, ураранда сыналарда бушларыш, эбе пусма жинчен тюрек шире перзе андым, не хай ман манкуш семде курмашы. Шапла жав. Сапсана тарза, хам валли хамах ингек тупрым. Магаш кышта хлапланзачын мезір віртрем. Уланчи бүлже». Мен қаларым шақнағы бұлым. Онлантыны үйтірі бұл. Тәлі немагар немінде жүнмері бірдакларны хүшінтін. Пілместіп, дерім. Ашына коллег пүшінчен шылза елчім. Шамрық шавхайсы, дері бұл. Орнышку крима крашкизіне пілейместен. ағы тада хамыр ял ұштан пұшлан закайныне калаза барам. Анжағына негама шарлама юрамаш. Мана ана азанне хый мен каласа варныччы. Шак таранчен хама жымрау срарым. Хай каласа барзанда юре. Мансымаха, үлім анман варам. Макар пәчік урезіне тада айнере хутлатрыде, темсілзе итлеме бігенжі. Әлі кавал, шак вырында сэм вырман қашлазаларны, Дерәші. Он видер әдем ұтса дуғайман. Унда тәміндерлі тискер ғайық бұрыны. Упиде, кашкареде, тиллиде, мугачиде бұлна, бешін қайыке вәжімзір вәргешне, шілен қалдахе вешне. Бұрына келе, шақ вармана шынзен бұрза житне. Вәзем, түрде варым евішсіне қаса хызем валли пүртсем лартма бұшланым. Шақ вармана қықла-қықла, тұр ақмалы хирзем дуным. Пледіне зачам, камзен бұлнышам хай улы жінзім. Макаш калама макарбас бани епықса илже. Лешсем иккішіде чинмезір итлезаларашым. Ах, туры, камсемші, үтре макарамыжы пырдакларзан. Візем, тері магаш ешылдатса хузгалзам. Узан паден жень. Адалтары хинжень вармана тарзакильне чувашсем бұлны. Візіне салага ятла удаманчак ахрат шырмені ерсе келінім. Узан бадын мен міншін тарза келмелі болнышы візін. Візем, игамадан жарлыр, сакуна хереш тараган зен болнам. зене хереш пылхавшықлеген зен болнам. Бара, бара и, патша візіне хереш шар бұқса яны да, пылхавшысыне аркатсадықна. Хышпырезем вармана ладарна, Шағында келсе кені шынсем шағын беткесем болынанде, бізіне салағай атлы ұдаман керсе келіне, ұнда жібе ялада салағай десе атпаны. Біледіні, қам кам жаз салагай. Кам? Бұл, мен еш хыда аслашын аслашы бұлна. Чынақшы? Азан немана шаплагаласа бачым. Кайран тепле майбавара, салакая кантуршыны земдытны дедте... Хуттан жүрі дезе, пәдем ғалық умінче чірілі ұндар заяны дейді. Тұр жырлақтырақ, ей тура, вәлерне бұладына. жау, жав, ба әбі мағара сапса еві жінжін Кан Контур жіні зімбе зіне хиріштіні де, шав сәмзір зіне ваштарны бебірек. Візін алынже пурде бұр. Ибер візіне хиріштірза, немінде шуға жам шавсала кая мінлі тұтны жінжін каламдыдам. Сыбанебе мағарын ашаплах иклесе рашым. Ына, Упрамын мұн аслашы тұт сабаны дед. Ұпрамын мұн аслашы не жавыншын, ұқша баны дед. Пұх, айыпле, аплавызем, упрамзем шын нас ұтса бұйзағайны іш. Жавын бек пұлны жав. Салагай ехенчен пірден бір мегеш құдай ұлны. Вылав, Аран-аран гына бурынгалать. Упрамана халь закуна хириш тыраган йăхран тесе хыртать. Закуна хириш тыма юрамащав. Унпи кизене шебере арашы деть. Термезене хупса вілереші деть. ба манында ыран вырымлава каязах пулать. Закун нитлеме зен кам білеть. Тереде юлашкин жен магаш, шымламас зене кыдыр-кыдыр хышкалазам. Магаш каланы бегех, Тебір күнне ирбейрек контурдан старшина хойвіш терзе житрі. Уды касма кайма каланы жинзіне выл пұрне де пірерін-пірерін чиндерзе, пысқырландарза дұхрем. Контурда вражинчен ағалды храза бұрнаган мага хыш негамзымахне де итлезеді маре, хевел евы шүліш хыбарзан, контур хужат веттізе, елама кайма шурттытрем. Пурныштені пірмаях азапланда тертлен ирдед. Кун гуна улыштарать, Ышша ереш севе булать. Салагайра кунзем ялан хиле піревір деші. Візін пәдем уйрымла хеде, е сиве, е ажа, ебежіне саба, есі влама жүк пөчі шандалық бұлать. Бұрныштені вара яланах канзырде, хен хурла пәр саваныш сір ирдеді. Тапанын бұрны шавынбек. Упрамына баллах, те хергенешін мары, кажаруды бамаш. Упрам жри, чул деші салагай жыннызем. Штаппан, аштан да ұқшаду укша тубасы жинжен көнен жәрін жуғышлать. Упрам жеп ба, онан ыйхи де келбе бүлже. Бір күн хине штаппан хай шуғыжы берге макаш патне де гайза бахрем. Есна же анахыш чухне кышта хукша барза болжаганчы, халі вылда тупса барай маре. Укшан жоқ жук, бек. Улана юлізе яны ғышын мағашта бір бұз ұқшазыр тұрза юлны еккен. Шиде савығат кетмен жоқ қывыртырақ шиде еттені ваттызем. Штапан парергене есніжі елама тұқсағай махадырлене жінжен үлтірде, күрехун батне қашты. Есна, әзі ғыжан вармана тұқсағай ашын? Баян қаясты деп. Эбі ба бірлі бірасты деп, сымақ ұқшы тілінші макаш. Нужа вішне житмерін бұлшке, мінлейнгек. Андағала, алыне тарықса сүлчіштаппан. Инге кешіншін аназын дарынысына, выл манын хамран да малдан журалны, величенде онжан жалына шук. Штаппан магажа хыйын хуйхи суйхи шинчен келт каласа кытартры. Манын кышта хукша тупашчы жысна, дере волчыререн. Йылымра хальшак вахытра вуды кастарага хужазем тубына Керішсе ішлеме пульмеш детіпшке, унзырын мана ұпрам чірілі шизер ачке. Чынгаладып, урас келмей бұза житренде. Мировая дыца барадып дейді. Часырақ түллезе татас шешке барыма, бара урық қаймыттымын батнем. Магаш анлан жештапана. Бара візем ялда үттізіне пақсаты мазыр, хызен ялінжен, шухырымды шухрымри ялан не дұқса ғайрышым. Йылыма житсен візен вишті вадығын хуши чеберек ішлеріш. Вуды касма гунда таштан-таштан да Кашни вулы свалі уйрым делянка уйыр забаны. Кашлазал араган хыр евышсене еркебе касса тасатса бұращы. Магашпаш таппан малдан хызен контурин вуттыне касса хадарлереш. Ундан вара ик кешеде шубашкарды эрех заводчин участогенче ішлеме шутларыш. Ирех завожен десятники пев зем кунберге хызен әшне тыдыны чине калашса келешчеш. Ширим жалыш вутта каса хатерлізе барзан, взень вунжар тенге ытларах укша елмелі. Кунжын штапан пите хавасланчы. Ти нех упрамтана дынжен шылынадып дері. Вижі тывады гун эшлени хышын, малдан чиберде на жандалық сазардык пызылчы. Хевеляны шинжен, нүрлі вере Ундан йывыр пәлетсем йытынса тухрыш, візем пәтім түбене карза илчеш. вәттін деп хүбірекме тапратры. Кайран вара таттысы пизір ебе заба са кайрым. Магаш паш пан, шумыр жүніні уязады мазыр варман газреш. Шанталық чиберленіға, вара хамыр керешне же тузақ бідері бір, келеде ұқшалла кайы бір, дері магаш, Анжақ дебір күнне візен, ингексіксе тухрем. Пір ұшық тасарлаға шырма херінчі хыра қаса евандарны жүхне, Йывыш үкнешерден чубаган магаш сисмен хутран темле майба юшлех тіліне пул жеде, пәдім күлі бибех керзе үкре. Касаяны йывыш хыни неменлесі ен думары бұлзанда, магашак хрен штапан пырза бұлышмазырда тухаймаре. Алдан табашлан заза запланны магаш, мой даран ебен нескер, шынныбе кайран калаш миех пульже. Кваказа кюпчен алысем сиксечі трещче. Хызен хватерне шитсе выртсан день вал пыртаклы планчы. Ебіргунне магаш әшлеме вужех тугай маря. Хыне де пит еврын. Канзыррын туйма бушларя. Сывлыжы демінлех зінзе, пидерінзе ларны бек пульже. Чан жүріме шыжынны бек. Кваржіне хуны бек табратре. Юлаш кинчен вара пәдембе хавжыза житрі. Урах әшлемелік вайы юлмаре. Візен ирексере келі таврынмалла бүлчім. Штаппан упрам валли каллех укшат ваймаре. Хамырдан булмаре бүлінде штаппан. Ажасыне де бүлін лайық бұқса үстерішчі. Шавку жукпа, мағара жынду хаптраман болыттымыр. Кепле бұқса үстере шәзіне. Терем ағаш келет ағырыны жүхне. Унзымақ зімбе штаппанда келішлем. Келле, пүртресі иве, кичем. Алық тавражы пәдембек пазарза, пырланза аларны. Пәджекші ғандық не талкышпех юр құплаза еліне. Пүртре тул жұтылман бек тұйынайды. Тінжеш сұлтаншын загене мағарын піт Вильні кереке бешелік нехі умазырақвыл, седел хушшинчи теттім кедезе заларчы. Магар хызен хыла кесрене абат пама тухнычы. Унын шымламас шелеге шинче ыраш пуча хызем задырашы. Магар унжинчен азата илмеш. Бұл хал жінзе мән әшленіне күш сіктірмезірсіна запахать. Сурбан сырны лукариалынче, шыдықла лакымба тәдемеге зырланать. Юмышкачык перехмайхая жіпетірмежет. Комбине чилішін пұжы давра жаврать. Тұқса кайчыр, тұқса кайчыр, тұқса кайчыр, дед бұл үзірбе жүрланы тұзарақ бек тозарақ келдуза. Көжікнезем форте тұқса кайчыр, нямаш күшсам, күшма күшсем, кайка күшсем, митта күшсем, Порте тухса кайчыр. Семіз күшсем, квак күшсем, қамыр күшсем, херлі күшсем, пурте сүнзелатшы жағында. Юмыш кнелле вичі де. комбине вре-вре, тата ытларах мұғырланаган дуре. Ундан бір жарын затым хывыртын так мақламады дінчім. Шитмілтені сләшен житеп сіргілі ұттынчен, пешсекеліні ұзал тізілі амаксем, чыр-жыр-жердеген еріксем, кереметсем құрбансем, жүнелекен маммасем, пұрде күшран жұқалчыр, шак жерлі мағашсы валдыр, таза жүне шықлензе турбат негі бардыр, ұрлық бұлдыр, мағажа, сеплік шиттір мағажа, таза жүнлі мағажын алды өресіл бұлдыр, күші бұжы шут бұлдыр, ылзавындыра шледер. Мағаш бір сымақта чинмері. Алық падінжи, урлы зақшыне тазылза выртны давыл, Ушыран кына йывырын ахлатса илет. Үрәтні бечі даймазыр, ынжа жайын айрать. Пиденче чересін пәдімбек шуғалны, бітсе бе тире бешім мишештір заюлны. Чам жінже кывагарна юнды марызем, ердах мұғырылзадыр ашы. Құра жывыр зухайлы качаганныбек авынны. Шанырлы хыткан алызем, шурда тәслі сарылны. Хайвал пәтем пәвебе, сиве тылаза парахна пудекпек чітрезе вырдать. Юмышкаджы келіне пәдерчіде, Чилле магаш пичі жіне, урай жылмалыша бар видер, вежі гучен ба бабіріхре. Чилле магаш шартах сикре. Шүшенже, турткаланза хутланза илчі, анжақ нем думадавай мере. Жа юмыш юмышкаджық, Тепел кукринче перцымах мезе тілінсе дыраган магар амышнечін зейлчі. езі бурабаша тултарда перене тавра жизни шузайл. Пәрвиш тадық камбрак ведетсе, хам илзе келіне армуды вірлібе худыштарда, ша жыв жіне арза патраштар, терем. Кавжак черейлі зыбани, Вăл хушнине итлере мӹн тирлине вăрвара хӹдӹрлесе тузабачы. Юмыш карчык унхышын темскер сықсықса буракре шывжине сурчче. Шак пейси пляхля жываш Мағаш? магаш. Сенжевал. Магаш пәр жывар сыпны ман кашықса кайза чыхынмады дүнжі. Сывлышне жавырза ярайманны бе пейжі кужы юнба паванжы. Кушлу баш кизенже кушол юқса тухря. Туды жывары кабакланза Юмыш аплах Макаш урах чыдаймаре. Пәтем хевдебе тискерн ахлатса яжиде, алдызембе темінді цачараспе халашланчы. Юмуш үршіне пәтем күле бибе хабарса Жақна Шакна курзан халиченчен мезырларны макарда даймаре, Сазарды хыттын кышкырзаячы. Анде вераттене! Тері вылхаяр зазыба. Юмыш она сивень бұқса илжем. Эзі, ажа бача ан білзаларны бұлдырында, туды жинже сет сарды дедіпсі шетмен сан халі. Алло! тере. Амже еврансывы шаврчы. Магар урочын мере. Бұл стена ене жаврынза бұшны ұсыреде, ашыне хергенебе бір сас чуғылармазыр вұрттын мағырма бұшлары. Пура крижыва аштерзен тейін юмыш магашинжен анжы. Бұл кутник саки жіне бірзаларжы. Хай, кымылзырланны бек бұлза, шабылдатмадыдынжы. Пачана ердекте зейрадыр. Сабанни, теревл. Чәлбірере ытлашы бұжатна, ача бачана на, ыда, тыдас пулать. Эбе ачасыне хамран пөршитте, ирттерместіп. Ерешчен мехайчыр толкаш, веделе зилемде, виш конхуши пысланса жүретчір. Ача бачавыл, шапладан делу кари, не тебеле бұрзалар Пармай візен хүшінші марш маршкиха. Шавна қаладып шав, шавна қалап. А не келде лапқы болзан. Шын хушын жеде дергелі болад. Эзі үлтіне забанни пірреде бұлін, пірін микки камада бұлін, садыр туза жүрені жіншен. Чук, илтмен. Тұқса да жүреймесіп шкебім. Шапла шав, ө, да ты да бебе, миккие. Та проход перін ажана, Кукшадза мышкалашы деға, анжақ нен ненде мар, ужамача ақшын жіне шапла юлнада халі унжіне тиіне дав. Ачын бұжы кукша бұлмамыр, шыбіндерде дубаймын. Шамардабек, яп яға. Чарақсы тілгізем гына шапла кулайшы. Хе-хе! Тада мен ұншын. Кулянзалар әзішек? Ужаматта қамында бұрвет выл. Ада, күлешін. Кул небе он бұжы кук салара шук. Еплебежен салардыр пирин миккерен кулаганның жіне. Вол жынақты шапланде лукари. И ажав. Пирин микки чынақта темскерле. Нишлере хача бұл жажав. Хыйде. Чибер бірле утма бұшланыскер. Чирлері де. Кайран. Сакыра дейін тебір құт дынжы. Унғы хышын лучше тіреклерек пулжыман. Шичі уйықра ұтмау веренже. Телейі пулмары шәремеден. Вижім жулгіне шапталып шу варенже. бер чупса жүрені жерден верілінзе үкреде. Вилсе кайры. А комики тем жолнейші болзан да абақ пұрнатха. Урлей хыватлы бұлды жабынан. Хальтата, темскер. Алхи хуабушлары Халяв сулағайғылғи вұжек тілікмештет. Пәдімбек тұн-тұнланса ғайры. Сомақ чинесмен бұлсан да темлі күн тіллізе бағаған бұлжы. Ухмаға ерне жінбек шыл недерзе бұғад. Аптрамалла жау, ачабы жазымбе. Шаплақ енді лұққари, шаплақ. Енігек бұласа малдан құрас жоғына. Магаш аранзыл шаврад. Вăхăт-вăхăта ахлатса да Шавынба вла сыбани немен чухледе лукари юмы шыбылдатыны итлесі келмеш. ле жана алызембе хулінжен тыдадыда, чапла хойсымахне чараймаш. Ия яшав! Дері бұл сыбани галле хулінжен түксе. Ман хат сахвине лучшы матуры зетха. Хам бегех кер булат пулас. Чат хама хуннан тубадам. Лайхерт васшыханаман. Стариккине савындармала бұлдыр. Епхам давын старикпе савынза кураймарым. Падагайынчен тухса білмерім. Үрда вилім тупынчы выл эстрелвалли. Билмен булзан, ахыртнех, пәр бір каш мана шизе иратчы булмалла. Агыл халі лучше, хама ирек. Мен да вас килне шавнады вадап. Сахар бабурын чухне хибек выше далармастып тада. Ажаз де дода не, Ончухне, хуйттан борныжа болныман не. Ақ кунда, кығырайынже манхалиде пәршімақ пызықыш үт мұғырыл сатырад. Мұнжа кенен не бұғапта, хамран хамхұра зағаядып, сағар шыртса үлже жау, көкша денежін шапла жүртірі, вол мана юмыш пақнышын шапла шаплатшы жау. Альман, сахвине веші тұлдарчы бұласқа. Миккерен, шап вуны жол кайран журатны бұнам. А шевілзен пілі көйіқран. Сирен мағар межеретші хашав сабани. Пукравра, вон вище кайранды. Вон вище. Антелинтер апла перен Миккебе пір жылдақ бул. Пір жылда жа, пір жылда. Пір күн кене жива кертірмір маревізіне астуға. Вон шып қамыр ялда жүргелартын жол. э Чонахақ шапла чешке. Астурым, астурым. Ибір матви гумба бұнычым. Изір паталба. Пукравра шува Керкуни, Кіркуне, я, я, я, я. Лукари темде бір калашны, туды шыварны теміндерлі вылятса каланы, мағара питтіліндерже. Чавы ғытрана ашы час жазақ. Юмышсен юмахини жанта біде шук тені де астне Тада валана тарақса да пықре. Чилля тіне канма бамаш, хывырттақ тұқсаға инчішке тесе жоғышлары. Бірдак тұрзан лукариға лех, макар ашы батне бөші де, ұн алды не тұтса тапны бұқырым. Әлі, вағырым. жаға, лапланчыға, сывалатяға. Тада кутни сакишіне бірзалачы Пейде имлі-зимлі бұлаған жүн бекке. Әзі сабани бір жолгіне курбон кавырлі жылленіне астывадыны жақ? Темле астумастыпха. Терем же шывлан задраган пызы кучызіне кепе не вежі бешіл қалаза. Астумастыны варам. Виле спатне щитнече вытвал, асту астумастын жавнам. Ну выл тарам хам астуныне қалам хам, пырза керебеп шақсын батнем. Шүліне марту тубада тем вала батне бұны чывара. Э, э, худыр евы шилме бұны чешке. я. пыдым да курах кайрым. Каврле çакма çук аташса выртать. Сузырлансақ шитне ғай. Чуынде тухаси жешілна, Мен чиллі марбулішке каврле вырдах, дедеп. Леже каврле матки улаза ерзе яджы. Чеймезе, ан магырха, дедіп шақна, Кышта бұлінсі плезе бұғарға. Бір-бір туғадыш керемет үкші келсе зұлны болы, дедіп, Каврлене ана шул жинже ерек шакланны болны мен. Пейджижіне тым білдім бәлхерлі панжы тоқса дулны. Магажынны бекек шап. Магарында кураторы күш қаршы тұрттанны. Келеме чаклансан жағын бек бұл. Вара эппе, каврле вырдаха, тухым райымлезе адам. Эппей. Те біріге ғындан, бірні шу шубашкара лава тұқса кайры. Курбуни де ташта кече. Мен бәдіші баразаны жамыншын памахаларынезе. Анда жарла луччы. Иртнеші бар нере Қавырлі хама чут тулазаты қатшы. Чапла пытым да хысым батне. Сыра күпме не ягылды. Тесе картлы бе хамзарчым. Эй, туры, шапри варам. Шабатчы деп ул. Анча хебе ун беккинче хыракан ешімар ведь. Эбана шавында хамын журума шавыр забадым. Шап терім. Ме, шап. Аллуры өмірліхи хырзалары. Каллех бада пуш шапма бұрын дерім. қарары бұл ашшав. Мана кевенде бұжібе тіксе бұрза алқ жидер жде, ұрамаллағылар жы. Вот, шынна үрду өзі. Қайранда даман жинжен тұқ явырланы дезі сымақылар жеш. Шыны әнде візім. Екі, ача булат текам Анда қалам. Кумага жінде зірені. Сывала деха тәліктелайық күрдіме Шымшыр Шемшер жи, Құрыс пәві батне мұнжала вірлама ғайрым бек. Урал жиде ұндақтырат бек. Лубаз умне квайт Құрал Урал жешін бек мар, жеді бек де мар. Чак-чагыр сіміз кушла, бұғызық шарчақ бұл жа. Мұнжал иден ұмай мар бек ха, те иге жығы те бек, аставай Айхи шақшырчық мана кор жібекте. Эбі курыс вырлама бұныне пәл жібекте. Урық никамда мар, хамыр ялды шатрапитлі трахагум бұлзада жібек. Пұшлары хайхи мана паскартыма жақ. Эзі херарым бұшын вырра жүретіні. Пастайып сана шешлейлем тезе қалатпек. Шешкебе тире тире, сандан кала пысыр шыбада тузағурам, семіз аша жабана сырдарам, дезе пек. Шешли варахы ен, анда кала, мұйра кенченде пызык, ялдыр-ялдыр пек, унченде пулмаре мана шағы хавала да бушлары. Пәдім шан жұрым сыргалатса сүйлесе кайры. Мана траха кумар, вуни хылаштышы пуслық пек хулын шелен хвалать. Шуным зіксе дұқры жау Бұранзанда тем тірін завыртырым. Шапла варамана, ни шілен житсесі қаймаре, ни хам курыс варлаймарым. Педел әхтілік бұлжым. Зерін маға шынжен білдірет вал. Ирек әзі бұрза кедін. Тем бұла шуқ бұл. Мен деден, тәліктірісіне әткен. Тұрра Тура келдумалла. Эй, тура. Хальде ватып вадып жа. Шире жұрылза дұғас беградать. Ни ларас келмеш, не тарас келмеш. Шақмаға ширлянерін бәнде, ним тұтса дума білместіп. Шапла темде бір қалашсыларынық үшін, лукари уражне тәже, алық падінже хускалмазыр вырдаган, магажын каваганна бетне бір забықырем. Бет евір, шақланны сывлашидел на теревл. Ундан камага жинех загуна сахманильзе тăхынче. Халька ямхан тепе. Ну майлардым. Кашхине хынана нагая пулатты да. Паян, раштав житревет. Сиречіне кәнзен бұл же? Чәнме каларын, сыра шуғыжы марха бирэнь. Ну сабани. Шымыр де кешір ял. Улы құрамен жишінзен пұрде сырадуны бет. Упрамда кешірі жет. Шичи яттағана рейхін ізніде чынне дет. Чынме сырара, камныш камнышмеледі да, Улдар атшавінде хейде. Кешір ман хамында ұнбатне қаймалаға. хы ех пырза жінчі. Кайза күрастеді бірлем. Кайза күрмасырара. Чынне жіре ғаймаланды. Эппин, эптезан бабырлық тухамха, тересі баним. Магар стел хушинчен ябыр тарза килгарды енжі пәчік чүреже батне чупса бұжы. Пәдембе шынзаларны кандык шине, тудебе вірзе парне ерелдерзе кышта кушпа пахмалық пәчік шыдық туре. Унын видер килгардынже мен хатланны пәдембе курнать. Макарамышы келетрен пірдарық пірі илді дұхриде, аналу кореяды таржы. Чынна ғал ярасмар, осланиде пӹтсеждересси туржырлы хахтервл. Луккари алай тарыхни аллай сахман сăхман аргяйни пытарчы. қалатын галатан сыпани. Теревл заванца. Вот сырасла. Вилзессінде санчуну рай пахчинче шүреме юрыхла. Әзішін нәхізіплеме біләдін. Тәрістіватын, на напужалы баяма каламанша ваттызем. Жағын хышын дукари урамала шымбылын тухса қайры. Магарына каны шинчи, юршытыге видер, мен курынми бұл ичен пықса азатрем. Макара тіліндереге шухышсем шавырза илчеш. Шав херарым аштан білет хаюмы жешне. Мінлі хават бұрынра. Атне, қалі бірне те вілмей жэнде. Үтревал амыжын Тулдашынса хиреліне алызіне тудебе бірзе ажытмадыдын жамыжы. Темле пулі жав. Юмыш Юмышкам выл? Былым. Шына хачам. Камры бекшин. Курдын вет хале гына тухса кайры. Бұл кукша мекямыжы вет. Штам біле чинна жүрден зуатма. Візем, тухатмышсын жевірен ешачам. Тухатмышсым камзым. Перен ялдада бури. Элеклех пулна Халі жүк. Камага хумкин ама жүре амыжы перен ялда тухатмыш пулны деші. Чын-жын тухатмыш сем візем, качагаймазыр юлна бады қарчық сем. Хышпырезем качагайны земде тухатмыша тухашы. Хызен жүнне узалзіне парашы де тухатмыш пулашы. Кына илсен магар тем бұлны бехырары. Чына юмыш сем вілереші. Ана халпажыр локари хайны хаярын не аза келжі. Тақшан жылла лукареве жилесе лажа шинчен де паян болны бек күшімне дұқсатачы. Бейде ұзалшынзен бұласвізем жұмышсем. Магар ұрық немін делейт маре. Пүртреге жем шаплық үнчуне пармая ақырат драган. каныш сыртуемзен бе хубарлаза артырем. Нем дума білмен не волкалех тула, лажана уды бама тухрем. Магар тултанума жүремері. лажана Илен пичесен патнелде кайзар шуварза таврынче. Ундан витри тислике кережепе хырзата затны хышын, аслык шинчен уды илзе анжеде, она лажауне валашка жіне хурзабаджа. Вара сыбы вуды татса, пюрде шеклесі кече. Вағытну маяхты ертмере, візен батнеш таппан куккышы бірза кече. Ялан тарын шуғышлын, Йывырын пузырын за жүреген скер, халявал тарықнысын бейклі, Зықойжызем сікседу хаспек шон задрашы. Суллахай холі хушынча вал пірдадығы хестернім. Есі, аппа, мен хатланадан, Дереш тапан пюрдегенеге мен. Камагау шанга батер батерме жеген не ішлеме жарыншы. Мен ара, мен бұлны, ебі немінде думаншке. Деревалы пожрахана пушлан сызыбам. Шак пире, мен жын лукария барзаядан, Айытлашы бұлжии не несіден жіне хучыш таппан. Ундан алық патнеле пықрыде, мағаш не күракайрым. халде вырын бақ вырдадыншке. Мағаш патнеле бұчывал. Мағаш вырын зывлаза віртіне күрзан, бұл бұлмаре, ундан майы бенжей сыбанерен едірі. Мінле, бит ебейді. Евір жавға, шавын ба аптразақ шитрімінде, немінді ва білейместі плуққа дердімде. Сымақсыне лайық шаврай мазыр қалаза хучысы бани. Хыын көжізем илім-тилімін шисе елеші. Те храны бе, те тілінірен вал вырындан хускалмазырды жа. Ырғанға пичымарды езем пірі херелзе, тепре шуралза елдіш, туды хері чітірме бұшлары. Штаппанчав макаш виденне, хомыр чаппана пушиши нерех турца витриде, аякине пыранса тебелері херді. Чибе резі штапан, Тәрісі бани сывлышне Чылыға Шылыға кертрінес переш тапан. Эпвал бире лукарие, имлен жүн барза янычы. Штапан жарза жарса брах. Ухмахи запа. Тарықса каларе вара хыттын. Мен білі чав сүбілгі. Ара, пілет жавынде. Мен жында да ташты ют ялземде ұн батне келеші. Эх, сиренбе. сұл каларе штапан. Волтин кыштахлыпланны бек пульже. Эбегамда әненетіміні. Вижім жул чапла хажа жерлері де. Лукари ечіндердеш. дердеш ғуши хамры батырда тұрандарза усырарымыр. Емде ғытланза бақры бұл. Шук! Пирин ажат ваттымышкуне вілседі гайры. Игі батшыныға лукария гайза тықны, юхтар за яны беперек пульже. Шавжулгине хлажа юксе вилчче. Лукари ана мерем. Кай, штан әненме булдырна. Юмыш тавражы үрі инге креншіл зағыварма білей пулзан, шиемре жакшетік пинжагам тақшана хывынзы үкмелі. Штапаналы не сулза яжиде, коллег чирлі вырдаган макашенелі бақса илжі. Несна, жаплақ евір детніға. Вырланчы жа. Жаван балу ұққары ебіқтара халяусы Эз аппа тарғашын пырақ шау юмышсем жінжен калашма. Бізем немде білмеші. Анатран хабарны жүхнек сирін батырдан лукари тұқсағайныне көрдімеп. Баравыл урамдейшіл бадінже шывас мабыны хирарымзіне азырғары де пір дергене тұртсағыларчы. Кыдартма бұшлары. Эбешитне жүхне хай киркех ветре маткебе калаш сатыратчы. Лежа на пилік пат урбалату янма келіштернімін. Эбешитрімде, перетурца илдем, Эс тәртіне бере хула ярмық кенжейді балладым. Бір таврашне санбек тивретсі тірдеген тавра разайра. Шывда витмежна. Сранбек. Аплавал, лукари, шиленче бол. Эй, тембекек шадылдатса үлже, темеже хучен үге үйге бұш шапса ұлғанже. Вейлім зана. Үр шурдара шилен шығырдыр, бел хушинча вілдерен шотса кашладыр. Дейд. Қазады бідері шуғын сама кезінем. Эй, Мен Мін ляпла бұлзады чығаш тапан. Пыра хуншинчен калашмаппа. Сыбани урықчын Вол седел шинчи пир не илчче тепеле сендерешине кайса хучче. Штаппан пуган тытриде магаш патне бұрзаларчы. Сна чченче валанама Магаш пыртак йăхылдатса илчче. Каласа пірзымақ та маря. Вăл чунзăр япала еврлех выртррем. Штапан унчине çа дерехерхенсе пăхсатачы та чиде, вăрмăн хашлатса сывлазайчче, унтан пучне уса, нума ченчен мезырларчы. Үлтіре, пір зас чуделдін мере. Штапан ларзан-ларзан уражне тачы, темзіллене пызы кучысінчен вере кучул пачыртан задухре. Варавыл, тек сымақта хушмаря, Макарзым патнчен шавдері евыргымылба тұқса кайры. Вăл кайны хышн макарамышы тепелге сентережіне ғуны пир дарахне пырза Анахыл хушыне хестерчі де, урайне туры жумне чергушлензе сақсаха бұшлары. Кашар тура шылықлы жуна, теревал читреблі за себе. И бирай пламары. Пиренжинчен таргашын шавшылық азерсем, атте тура, эбе анахалек кайза баратып, унинчылық не пиренжинчен северзе яр. Сыбани сықпанне Пердерах нелзе, лукари патне тухса чупре. Магар нимень онланмазарларса үлже. Амыже пөртерлі калать. Уккыжы тепрмай. Хоши чындыватши. Хыйынчен хыйтені бек ұйтыр магар. Кашкюлем шандалық сивітрім. Хивеляна жинчи пәлі тірі, яма херлі жүдіба пужар бек шунза, ялгыш садачы пырланны йывышсем шартлата шартлата журалаще. Каяр зиве пить кужа пичертсе жібедет. Ништа бір гайық вешні Веля на аназумень, салагая, лайық лажа хышлыш на зем пірін хышын тепри пыра-пыра кере вышларыш. Шынзахытны юр жуна дубаня айнче чуна гайзаті веспек магырны таштан аякран илдінет. Кашни жуна жінче толып е ажамтығынны мұшыр землар забырашы. Бізем раштавығын изем. Салагайри пәліш хұрындашсем батне ішке бұштарынашы. зем візіне хүттін вірзекіт кітсейлеші. Раштавығын изем штаппанын лапчынна киве шурчы баденчен шун изембе иртеші де, күржіри ұпрам тіліне жарнашы. Парланна жүрече витер візем штаппана көрінмашы. Шунаса себе те лажа уттепеше шунасем ышта не туять вăл. Эх, урине, деть вараш таппан хыймышырне. бек çынсемпе кретлі за куры біржи. Ареме ун тепел кукринче кенчелле арлазаларать. Чіне сепер замақта чинмеш. Пыха. Илдедени. Калек чырмандаратен аштапан. Мән жухлы келет перин күрже. бир бур сыра тумамар Тұран итчен шығыр, шизе құраймас бір. Үштан мала күпұрныш меліне. Шава. Сабербекке дүже қайзан әнде бірре. Калаға істі бүлеммен жоғышлан. Сабир выл. Кеду жүре жүресе тұран қаласа бұрын жа, Егене пітерзе яра дүріне. Улды жола яғын бұрын жейі қавыл қамыр бадырда. ғайт. үйлі жүрчі жүктіде, Шаба хыйне бардан саплаштар саплаштарза бұрначы. Хой, пи делайық шинчішке. Ослычы. Халяде асыран каймаш. Келді жын бе хынықса тарик Микиштарик бейбейді келіштеретші. Хал ташта жүретінді. Тез Ташта жүретші. Әнде бұл тарамхам. Перин хабрын пит канцер урине. Мінле бұрын қалы бір андагала штапан Тур турри жаплажырлы бульде міндава бірінде ингекшіне сингек бұлза бұрад не сюзете хамрынне арлаймаспыр шинын қапалан салар адып уссе вара упрамын суржикне елеймін. укшасыр илеймін шабама жаңашкалын де берін штапан штапан ларны жүрден дәжеде, алық патнелле ұтса кайрым Кымага шинче візен бірден бір ывілі күжік шывырать. Ушне шидекіпке жанны жіне ғуна да, немін туймазыр лап кылмышла тарзавырдать был. Біріне жүрегізінше тулыйық тараган. Ужугын шыла бір емічіргу шиделінче шетеліне. Таракан жуна жетесле ырғанка урағырымыз емшіне, урагізінзем хыбара-хыбара тұхнын. Улма жүрене келді арса, теріш таппан, өвілі жіне жылай жейін бақсадынық үшін чондығырланса жетірі. Меге старик патне ғайза келемха. Ол юмах яма астатшы. Тен дертсі дерцы ей. Ара, ғайза келдем де анчақ Манда пычынла рас келмеш. Кичен бек туйнат, дері өренем. Ундан бұқын ашы де, жазақ тоқса келмеш өкшау. Тағам тем жинчен де бор. қайза келес Илде күнбек за ташта ухмаха да ерен. Келні жүхне те прежесна бат негірзі дұқып. Эбі чармас тіптерімшке. Хывыртрак шүре мешеш қаладып. Урине арлама чарынчы де, алдыне лаш терза, убышки жіне пір тапран мазыр бұқыры. Эшке жеге даврашны тархашын ангене болыштаппан. дәрі вара елыны зазыпан. Эсі темскер, тұты жақ үзірілзе тавырнаган бұлдын. Анғытланың бек. Эшкі пұша жейт фыл ағалды чун задырай. Эс үріне анғыраманырын. Штапан араме бе ұрық калашса тымаря, выл кивеліне шеділзі петні пинжаги бе қачыға дерінжен шелетне шелікні тұғын жеде, Чәлім яны васқа мазыр, медиш старик бәтні каядып тезе, кыштырдатса садуқса қайрым. Теттімлензе жидре. Хевеляны шинже, шуды сүнчім. Урине учахри Шу тредя ана хыйджикки жіне хистерзелардре. Ундан вара хыйде унум негірзеларза зака жиліне арла бұшлары. Пәр вағыт хуши ирден гунзен бекілде әшсем жінчен шутлаза лапкан әшлесілар жывыл. Твады юпле жінче чарыш хыйы шадырдатса жунай. Урине уракамраксым зіне тадатте, ана терек шинче шыва брахать. Чаш тава сюдне камрак те бір сәвімде бұлін арлаза елес шитесе, тада қазырақ ішлеме бегенет. Камага жінже күжуқ шаплақ лап күнжі вырад. Она бұла уринене хайнеде ұйғы бұза бұшлары. Күш хубан кезем, ұлынза шитсе хайзем тілінех пірлешме Анжа Анжақ уринен шывырма юрамаш, үшлемелі. Үйгіне жидерзе, серзе, ярастызе, вылкушне жылғалад. Анасла-анасла елейді. Урамра, раштавхыны зем юрланы илтінейд. Візінжен зем уринезен тілнешіп ғарза житріш, зем немін тілі балдызыр кашқырашса юрланы күшук амышне хырададь. Туршырлағақ, ей туры, дейт вал вғытлыға ішлеме жарынза. Бір жуна візем бүржі шумме бехірці ғайрым. юрлаған юрлаган урмышсасызем уллен илдімнеген бүлчіш. Візем хышын зем віргілезе юлчіш. Кайран каллех немінде бұлман бек шыпланзаларчы. Урине хыйы улыштарза чутреде, пачырхи беке хылпланза әже тытынчы. Үртіре, калама жүк кичем. Сумала сірзе шудатын бе хура перенезінчен, шырышны шыршы жабать. Хыйчы кинжен, езырлана ганкавак тедім пелет бек явын задырать. Камагах жинжі кедесіре шырчықсем, икін вишін харас Урине пәдірзе ярагандеге не бір жемілі юрібе келденеді. Құшыран жавзаза варман чытлығын жен үлдінеген урабаса сымайла дойнады. Жынзем юрлайшы. Шуғы шагайыр урине, жынза біде бұшланығы ежіне бақса. Ибер бұр, міне бер. Әмір таршы бе ақлададын. Ташта де берін стареке тата. Вақыт ажал айырдыры. Жапла келмеші. Пәр тұқса қайзан шинчен таза елмеш бұл жау. Урене галле ұлғыштарса шүт шутсалардыры. Ундан чүнне бұзарса амайы беншеш юрла бұшлары. Урал семшен, Хелгунен чех. Кураксем жень, хельгоненеже. А Ашакунсем пертижук. Пиренешенешак, кунсенеше. ура! Курнощ улаз чоу. Урлықлы юреке вейке швеш татылсаға яспек салғу диней. Чуна наган мәскен заза чун хавалібе әлінзе мағырайд. Ах, ахлаца, порнысу, ömür girdin davas. Эх, анчах. Урине күшісін жен юхаган күшіл тумламезем. Хойе жүдебе елгішса, ирхесі вланбек елдырдатса чытрезейлчіш. Мажураны жей берден жерем. Чебел юқса біраган юрасат них татлча. Хая жулыме ел-ел-ел хумханчы. Шав заман урамра такан пірі хыттын кышкырза ячы де, ұндан хулын сазыба әнерлешсе юрла бұшларым. Урине шардақ секре, кінжіліне де парахре, хый жекебе кінжілешіне хыбаланзақ тебеле ғайзаларды, хай кымаға не бұрзады жым. Калле, юзірілзе келет бұлас убышкине ятлса хулленде аранчыш мығырдатрывал. Урамра кышқыраган шын чынақта візем батне келет. Ага шейнік өмінже урасасы табырдатын елдінже. Ага бедермен. Урине тебілде денге жіне епшын закірзалар жеде тулды жін кересте кетмеді Үнчен де бұл маря, алық яри ұжыл закайлы. бұзықта. Үпшегешін хыттын таплаттарза бе, пірт ұрайы чітренже. Тулды сылыш шуры-сурық кедевебек иваланза кече, ұрайтырық сабаланза ашыранже. Өліне келдегі, Улынса себе пүрде янратса кәмзірде трюбрам. Урине де білден тухреде, кене лайықрақ шутсаячым. Купрам үзір. Унын самыр пит көжі хымла жырлы бе шүйші сабалан заппәтне, хай шүлліде сарлага, лутра мачана перенесін туйнать. Чечеклені сарлага кебе жүгіне ярғанақ янна. Уринже кыжады, үзірскер, вэл пір вырындадыма білмезір, сулгалана-сулгалана уткалать. Ағы вэл хлашланза юрлазажы. Пірі, тер перекамсем тетер әбір хоша, шар хожа шарапе хоши шар хоша. он засинился, камагата ренжеші вараган кучук вранжы бұл часырақ секседі Упрамщине шарламасыр бұқыры. Эбіргам. Сіз атлық күрлама чарынчы упрам. Эвиру... Пәдем ялды пәр бұян. Кам бұрғалыман бекі? Абылай? Я жауш, шаплах. Пәдем ялы беті езіранчақ урахним калама білмер урине. Упрам татах вар тулын ақылдатса кулзе әже. Плажа! Теревал. Пыхая спирин залагая. Салагайра ик шергилі тла. Пирін урам беке, чаплы урам бурюндан. Пирін урамра, вун бір жұрт. Вонь береште, шура пюртлем. Кашыгелен выросла хапха. Мушибахши! Ери даврах шурт ер! Ялда! ха пули ха Пәдем пирін давраш сәмітінді. Ну да. И бергана бурбре. А. Небе. Сереж хутламастыпты. Таштан зер. Манчуман. Манчыман. милиме посадрадр, да. Урине херечень ме аптралям. Упрамын шыллы сымакетсе мына қығырдан сұлза шапнын тойын шешім. Но, үрине, пүштарын каятпырын. Ун умнех пырзада жубрам. Пышта, пирін келі. Ханана. Эпи? Эзі жап, тадағама қалап. Әде? Эй, упрам, немінде ұнланмар үрине. Кужу мінже құладыршке, Мазирин падахынана бума, ялжын немін кәлі. Ял дедін. Құттын тілізі бұқыр ұбрым. Мәнлі ял. Ундан болса сардық алдыне чымырдары. Ағы бұл, манын ял. Ағы, шауын бекті садырады бәбінні. Құрдыным? Ну, айда, занба вылаза қалаш мастып. Шүкінде ұпрам. Бұл ашшуғаған қалыр. Ұпрам хай шишма урине ше жіне хурашын бұлжы. Урине кырт тұрдын запырынжым. Итле олин, тері ұпрам. Эбі зире, телейлі дывас дедім. Эбі зіре... Пурныш тузабарасте деп шабынбай паян штаппана хамбада чын кертірім. Шта, ашы сирин падырдай? Шахы зателін жүрінім. Ман падымра жал. Сұрнайт бұл қырғынары, ебіна хамбада юли жавытса кедім. Эбізіне пурныш барас деп орынем. Эх, шав старие, пурны мазару!» Тем кытарсалар дәнде турран келеше. «Мавры! Үрі күрдір деді бірі. Тілікле тілін меніне күрдір. <laughs> Да. Авырлайық пулзан. Прахмасты бөп сірі Урине жінже Штапана тарықса аятлары. Мән тумагерді қайрывылында, мән шуғышпай зекенена упрам. Тем ыры ябалашын бұла шуку. Ну, әді, әді, әді, әбі сана үлме юре хам келдім. Алқ лезі кіре упрам. Әдә! Шук упрам, пыра шук, дере Қай әзі, хыну земкет селараш Пір гана тенгерзе пықсатынық үшін ұпрамға лех урине патнерешім ғаржы. Үнізіне пықынызінен, үштернем, шидернем, тада мінгерлі. Тадах үштерет бір, ұтмыл витресыра жидет хандан. Пірінші тапан халді зерін падырда кевара. Ундаха, жавын база накілзі жінестерін иксарбірлезавныр да лука ребет темін тавлашсалар ачиш таштан демле пирдерги топунавазем пирдерги де пирдерги деші лукариде ұндай мағары эбона тасауза жіннем урине йывырын хашла әлші эх тем жын шыхланмала жавлукарибе Тарихмахер ешеше, каллех шәлбірдады кіпіргенде, қамынақ бұрдса жағатса келекші бірі құт. Бірдақ шуғша кәсәтәчте, хүйе сүйнестрен аран үлгерсе тебір хүйе шутсалардыры. Тексім шудыра, ұпрамын көжесем вудын хемін елгашреш. Сарлағалы бе, сілігеленні тудызене шылзайлжы. Үрине! Майбен рехін үлдінші унан четренсе дұғағанзасы. Урине ұнжине бақырде, күшіне жарзақай алачақры. Мәскеріз? Ез урине чима. Лащинес. урине. Чебер бұғазын сире мүрлиетілері вас дедеп, ебездан бей хирарым зіне жыледеп. Шындан, юратмады, ажашламады Только ш шәвербүрнинешілері отырам мінез хыйылуштар запаранат сүндер вала хыйумазыру упрам хыя вірсе сүндержем каллех урине десе пышылдатмады дінже мінез мінез ергезір мышкылама бұғатны, яралама ураса сиземсідел аяк кине перенни тем кемсірдетни илдінсі кайрыш чимха урине эбзансар завет Турыран хыра пышырхан сасыпа кышкырзе әжурине. Турым хаман хамба бірлі. Ярте деп халяш кышкырадып. Кужук, анға күнда. ғубыншы қылын илінші урине заси. Упрам унынчы варнюх пламатырышны сезінже. Хурах! Вілерейшей! Янараза гайры урине заси. Шақ саса илсень, кымага кужук тек чатса тұраймаре, Хый алителне ябалапа, балапа, етер бульжы булас, чүречетілінже палыраган упрам мәлгі енелі варғындаржы. Упрам темлемайба паранарақты етер лекей мере, жүречен аялды күшінші келінче, чынғыр ванза шәмірілші де, тулдан юрлы севичил віргезе кере бұшлары. Урине жавы қытра кәлі хыйы шутсаям Алық падинчи кроватрин минтерилжде шымірліні чүрече күшне құплары. Шүшне бұшне тұстарны ұпрам ұрайны үкнешілікне пәшкен зейлче, ұна шылғалам бек турем. Тұқсағай күндан! күшкірзая жүрине. Халех тұқсағай, ексек! Волкамаға тұржы туржы зады түреде, түрек ұпрам темнелі сұл заячы. Ұпрам аяк кенелі пырын әлгерже. Пүшне жылы тұқын мазырақ, алықран тұқса вергенже. Урине он хышын алық шашулкине текселартре, кужук перзе перзияны едір сак шинжех. Урине ана тытса да бұхмаре. Уринене ғаля... Упрам юзерне ғаля күргаланы жіздем семаза Ана ирдехсе гаят тетчеш. Чынақта ешку. Бұл кулгар кушме арым неде пусмарлама бақны деть, шуғышлар урине. Ундан авық темрен тілінзе, темсілзе бұқсатының шын сазарды бит күшіне алыбе хуплар еде, ба бірлі пәтім чүндан татылза еме дабрадыры. Үвалам, күрға, күрға ес, бірін векізіншін еплі құлашы. Авданзе ма бұшлазан, штаппан келе даврынча. Ол зеребен, яныраш сабыныне улине малдана хилтірі. Шаванба алык шашул кинеде вăл шире учса хучы. Эх, урине. Паянес мана анятла. Итле. Ошым жунать. Чатма жоқ. Таппан кушне чарза брахре. Сывлама сылы шитмен бекші шыварне дем каргаларе. Майне тозады Мен Супраным. Штаппан тұрақла тенге жинелле тәріне жоғурайне кыштай хүкеймері. Оны аремеді цәлгерже, ларма бұлышы. Мен бұлжы маны, мен бұлжы. Штаппан жітіреве үгірі. Жүжі бұжы ял тұсса ғайнығын. Сіксе жідіркен хурал ізімбе тынла візінчен ерзадыдырым. шаврана... Шындады. Ажанда бұлен ұртсай арғы жиіме тарықса... Заскларче жевыларым ішіне бұқмазырағым. Урине малдан лазау обышкіне мұхмыр шеш пұсыр бұлдезе Анчах Анчақ, оныны чыл жалпыхаган урмыжа бұшлан күшізіне азырғазан ирексірек пашырғанмады дінчі. Ах, тубада дәрі болзасыне сам, Шынза бұзыл марын бұлшке. Аштан, сана жексана жапла үзіртіржі. Мигиш патне каятып <laughs> Мигиш патне. Упраммана. Улран шавытса патне селерзе кертті. Э, Хына дуре. Штаппан завлышни йывырн чавырнчыде. Шенерен вань буштарца илнебек пулса, коллег самахни малалатытре. Бире кундан кужарашын. Мугажей батне шуры бюртларца барадып дед. Пуйдарап дед. Урине. Мен дума керлі бере кувырын. Еречен кашырма бур жүрежежумын жекшірма сүйге деп Жергелі қалашқа штапан. Ебрахы ечірція жүрине. Штапан жыварын жин кабықлы сілеке духа бұшлары. Валларны жерден сіксі тәжеде. Алызене енже-енне зарза, хал-хал үгеспек суланғалаза кымага жумін жылахан батне бычы. Шине утна жамурайне үкре. Штапан тембе хызашын азапланжы. Хызаймарем. Канзавыртха эспірі худ. Үйікне не бұрза өрене. Айда вұртарам ғазана, шығырзасын итсе де ғайы мұшыд. Калечен лахан патінжі пушне чіксі штаппан, штапан. малы бе, күмага қатлышкен жән жәде, жән. Ондан, арымы жіне бұқса, кайса гайза ақылдатмады дінжі. ха орам, илгургана нукари эстигай кайргундан пузурда тапан көжесем юнды каспехерелне шамгине шыржабек тартапса духна селегебе ебене тудизине чырхибе пірма шула жула илет Ухыран тем какыргалать, ундан галле кушне ушне выляца тем хавасланны бек шекленет те, кушулю видер татах ахылдатса ярать. Кайрахпала план бек плать. Унданзымах йымах ушмазыр, алак патнелле туртынать. Урине на пюртен кларашын мар, анчаштапан алыға алага шалтлаттар заужать, шарабу шпақ сиве урамала тухса Онна Она чараймазыр аптыран урине, тәттен бүлім рекі маға жінше қырысаларыған ажібе шештір Упрам патне хынанна лукари пулинчен малдан тенебек шитсел керчім. Сыраш Черетпе бану кургана иге алыбеті дәтте, кабықне әме-әме жет. Шапла жүріне май бужатсан, кургине хырахал вәшін сарғаласақ, пәдем шурда янратмалық юрлаза ярать. Игалама курага айте дами, Эшсе ярзаны өзір айпулапши, Саргаланса омырда айдашлыми, Сарурайха мизем айча теші. Саванать лукари. Хойне жұртра никам хизеплеген жүк пулзанда, да, пәтшен ту жаврать. Шағылдатса жаган зіне пүлет, юрлагана чарать, ташлагана тадать, Шар Сәдел өмінші ұйрым бұған жінжел араган ұпырам патне ле орлынатте, шын өмінчех ұншывық не бұма юраманы не дұйза, шик шығырат, ұндан мұқтав сымаки зем янраза ашы. Ұпырам құжа, сан бекке берін, ялда пәрре ұрық нигамда жоқ сан бекке. Ұпырам құжа, құзан құжи ведезі, их! Лукарихай алынче куркана бұжатры, Ундан бірре упрам жіне, тепре седелшінчі сыра черезе тингер жеде, череспе юнажар пәтембек пужатса пітмен курга бұр. Бұл кургана лукари хыйық тулдарза пір жиннасыннетші. Леже ун алынчен курга южын мазыр тембе кудынлашы, лукарияна тархаслаза хистері, мана шиләнденем, эпсана шиленмен. се бархажак бұллызырана ақ кемел қашықпа пытратса барадып, дере бұл. Самай жын пәчеккен-пәчеккен әшті, әшсе пәтерей мері, ларты. Авы курға херінже халде темле вәде пәрчізем шипшын заларашы. Луккари Лукаре курғана алдыбе ярза илжеде, урахникам жіне бахмазар басқаре. баскаре. Вол жав курғана хавартақшу задасы да шыншы. ғышын упрам шитсе луккария хулбу шинчен текрем. Эс, міндаван ғында, міндаван. Луккари шардақ сіксе хыжалалла жаврын забықры, хыйчетрейд, сылыжы деп үлінсе житрі. Прағужам, иммарға куманын. Ағалгыны, шал астерім күрганы. Луккари бұжан забетмен кургари зарана. чаш спать не патне житне Ледеп. Ажара курдам. Эзунда мне не пледеп. Тілбірен врияны детне? Пыжылдатса самохушен в окаре. Штапана іштердім детіне? Жүк-жүк яманда іштерменде штапана на ішсе амаре. Ах, хуча. Тархасла Тархаслаза елына пұшлар еміш. Туры бұл манделе. Мен канату тумала пуле жанда сан майлы болып, санышне тавап. Асту, он маны пен мақна. Упрам хын хынызем васкарі. Хын Хынызем яшка жине ченде. Алық паден жізем тулын мадальгернече. Үт земде, үт лагажа юлат пырдезе, келезіне кайма чеш, Упрам армия візіне пүртрен туха ганзіне пір жул кургибе хистеді. Кардежінчен шуна хышын шуна туха бушларя. Упышкине шырама тухну урине, упрам хапхи умне келзедінім. Бүрдегі ме хыяймаш выл. Хыйняршынны каллех кунда елні жидезе, хынаран тухаганшын де бұлен үтса білешін, анчахына итлеген париде жук. Уринетен жере пури, шуги, ына кунда ниганда пыхмаш, унба неганда халашашын мар. Унын пір еврлі ұйдыве, тапан кунда жуги, тени шын юрдарық шуна чариклетнебе худшына те илденмей бұлзай ұлады. Хынызем кайса пөттіріш бұлас. Штаппан шапла күрін маре. Шынзан тергені өрені, ұбышки жінжен нем білеймезіре хыгіліне урам варинчи тағырлатны шулбақсын келдетірі. Лукар еді ұхре. Бұл ұндала-гұндала бұққаларе, сукмага юр хүзе Унын килнеге аяс пулзан, урам варинчи шул милле. Анжах выл штаппана аза илчі. Мінлеші штаппан. Киллінче шыврат пуле. Лукари везен жүре де пулин итле забыхам дезе, Шур юр ашматы дінжі. Шалбар кыжаттин күнжіне юр керет пулзанда, да, выл васкамазыр мала лаутре, Ага упрам баштаппан житсе бырать ұшыра. Юры жінжевіл темлі құрам білке азырғалі. Э, хұраса кайры Тағам Тагам тұмай тумаши аннагунда. Тем вырдать пласку. Лукари қайала жаға бұшлары де. Мезірлі берзе үкре. Тембек зағы хыбаланчы. Точы де шиінжі юрне мезірек, ұпрамзен батне қайала таврынчы. Опрам баяғам, баяғам деп, туха Жүре жерен кел сәне көрінжі. Кам не көрзан, жазақ чазақ жым. Мән керлі дада. Авлеререк, алынет сағыдар трилукари. Кемскер хаямачы бор. Упрама кутылын держім. Үшта, мен, ұйтревіл лукарирен. Хүме жы. Упрам хыжине, Уртны керекне тұхын саячы, шілікне пуссалар Лукари ере тарых юрашса малалла утре. Лукари ун хыщын барать. Упрам пір хурам мелкіне күрчі. Эй, амес! Ереш тавырны сасилден мере. Упрам тада малалла ертре. Тенгерзе бахре. Шын вырдать. Ара! Штаппан ведь Хăйтеллен тенипек мăхыртатры упрам. Штапан! Мәне кунда вырдадын. Юржинче вырдаканни чындаш тапанахчы. Пить кужебе вăл юржинелі үбінне. Сарза бірахна бе юра ыдаласпек туны. Прамына хулбы шинчен силлері. Штапандым айш, упрамшык кілешін қытланшы де сазарды қайыл жакры. го. Уттын каласа хучупра. Хе, туприх и валей. Тек маншула пюльсе трачыға. Шылне хыттын жыртса дытри луккари. Ылмэнле виліне пілет праға луккари. Прям, тура бол. Пашылдатры луккари упрам хылгенчен. Мұнын үтті сыма кезем. Илдін мәреш. Кындырла иртнігішін, гышин күлім, чирлі мағаш кыштақ вай илнебек пульжы. Бұл аллурине ербен бұллат каларя. Ужран еніш калама да Тұрдан зағураны көжізем ұжылжеш. Чаплан ұжалан завыртны ғышын кайран чілхейде ұжылже. Ай. Ах. Сыбани. Деревал хайбатни не көрсан. маны Хөттемінлі болзан да бұрдақ. Сөт тұпса барға, ұслам жүйері жете, ұшынат, екіліндереді. Нұға, иығыр. сәр. барға. Сыбани ментывайдыр. Шүртінже бір дұңғам сәт жүк, бір ғатық шу жүк. Күр жәнде тұпма жүк. Ах, сыбани. Тарға шын жұда үрәтші, да болен пуля. Ош, ош пидерін сағарчы. Сывлама иор. Ұқша жоқ болсан, манталыба, кәза судыр. Ол жінек, илеген пуля. Дедім ағаш. Сыбани талыба тембе херхенет пуленде, убышки жін немінде шылмар. И бұлін сыватса жеш хварасчы, Шав әмет певыл талапне паклак павылы батне илзігәріде кебір жүрзі хитрен. Ике керен кебек шыншу, тада вижі кышыл чагат тілсе келжі. Вара шыншыва чей кебе бірлевіретсе, мағажа іштерджі. Шакан хышын чирлі мага чынақта лыштақ пүлжі. Макарба амышы күншін калама жүксавын жүр. Субани. ман манбата, теревіл сыбани васқаза батни бұрсаначы. Итліға сыбани. Ушынрақта шымылдарақ қала жабышлар әжмагайш. Шау, астығадын бұл. Шулла әбі амырла жаба, күмага хумкине ғыражақ сабаныч. Шауын жынынран, вижі пыт шыны хилмелле. Эт вилесмен мен да, кайса илме ахал ан бідерер. Мәне, свелесі жінчен сүбілдедеден. Комылзыр бұл бек алар есібани. Шапла бұлзан қына дейді бішке. Үнбек машаны. Итлемін каланыне. Жинеді жымағашым. Сыбани черлі жынна пұжырғандар ашын марым. Юрі мағаш, манма бар. Кайза елі бір хумкаран. Үнчен ага худа шүрекен бұлынға. Мағаш кышта күшіне ғупса ағырдыры. Ундан бейін етебейін калашмады Сұбай Сұбайны деп, мағар келде ежак берін. Келде ха, мен дұма керлі болсаны. Ярға наман бада. Ывалым, келхағында, анхрам. Магар құра хыра ашпатне жы. Ашу жіне шурма ұшны күшпа темсілзе бахры. Вара варымын ақлаца ахлаца Тебір заматлыға көшіне құпса, немін тапрын мазыр вірдірі. Кына құрза мағар бұшы қараса қайры. Үндан выл ашыне бе мағырмады дүнже. Тем вырақын ашы тата көшіне ұшыры, евашса себе. Өвілім, тұратса ларт хамана, десе ғитрем. бағамы жана ербеншіклізе тұратсалар тұрыш. Шүрімі хүшне мендер бачыш, Мағаш ювырын таянчым. Эпсана ывылым алланыне курас тенеччі. Ажузене курас келеччі. Ывылым шамрах Мағыр Анмағыр бузыкланзан мағырмашы. Уны вишере ведесі. Мағырма юрамаш. Намыз бұлайды. Ашы теміскерлі тілі палли сыркалашнинем макар онланза каймаре. Те ба, бұл хыдырақ әзіклеме түдінже. Бичі марды етарық юқсан, күшіліне хыдсаларына кебе жанны бешіл зайлже. Халюнын амышы демократ. Үвалым, анғыра, делі мағаштадағы ұжылны бек бұлза. Билейді бұлмалайып, чүн хавалі бітсе жетірі. ғывалым. Тұлға бар жын. анып келе Вақыт шетірі бұласман челі мағаш хын тепсе кайнал қармашса, кармашса пүшін пушинчен ачашларе ундан сазарды үзірсе яжеде кайшса кайса чыхын матыдынче халёнын пәдем юнды марзем херелжіш жүш, баджіш жүш, Пыринчи темілі шырай абалалы күрдатса вірері. Нұмай чей жапла візірні ғышын, мага жаранлы планны бек пүлже. Ирі крек сывыла абышлары. Анча хурк сымақ чіне мере. Сбани ана калех вырыне чіне майлаштар завыртарчы. Магар тула тухрем. Бұл бір вұқрушынче шығырма кірешсінбе ебанза жүреді. нергіна энергіна бе бірлі вармантан шеклізе келіні вұтта татса, пәркетезе кубаларе. Сарай алыке умменче юра хырса тазатре. Ундан витери лажана керзе бұқырым, Мағар лажа умменнче валашқа çумне таянчы де. Бұзықшын пекех тарында евір жоқы жағайры. Чирлля ашын сумахсем çаплахасынчен тухмарыч. Хевел анна мағаш тебір тепр хут зе хавшаса бек вәлелензе вұртнығы ғытравыл демендерлі адашса бітірі. Сікседі ма ғытланшы. Ақлада-ақлада еніштірі, шығын ұзырцымақ сенбе пағылдатры. Кайран, аллызембе урезем сивене бұшларыш. Хойкыштақлы планшы. Сывласа кескен зывла бұшлары. Сіхре хапнысы сыба небе мағар ұнбадинчен пір вғыда да марыш. Шур Магашын күжізе майбен ұжылжыш. Бұл мағара бәтнелі чінжі. Мәскін мағар бәшкінжі. Анжа Анчахашу жіне бақса елмеде әлгіреймелі, Бәдім чун хавалі бечіхынза жән юлашкин ақлатса үлжі. Бұл бәдім Вăл бе қаныш сұр сыр Үне бұшланы көжізем ұбын жүш. Урăх вара ускалай мәріде. те. арана аран Ачам ывылым шынбатне кайзан. Кмага, сакежіне алар ывылым. Тұлыға юладын. Аран-аран құрылдадыр бұл. Ундан варамага шаварынчен хуп хураюн харлатса юқса Сасси Pacea pidirințe larce. Тудыжы варя азаплын пыркаланса илчі шылнехессе жыртры. Сивіне аллизімбе уризім, ерепень тазала бұшларыш. Магажын чуне дохрем. Сыбанем алдан нем дума білмез рапсразадычы. Ундан сылсық сәйлчі де сазардық шары Ах, Петремер, Петремер, деревал. Ах, Петремешки магара. Хавартрақ чупха штаппан куку батне, хавартрақ чупха. Аю вильзе гайре ведячам, аю вильзе гайре. Мінле бурна бірінде иксемер. Ах, Петремер, Петремер. Сабани, виля аржиннин кагари жіне үбінче, унын хулі зем кына месяц жабілмезі сіксе Хұран бе ондан кайна мағар, васқа-васқа кереке бешілік нелді дұғыншы де, штапан кукышне чинме дұқса жүпрем. Евырба иртре, мәскен мағашын бұрнышы. Вол ұтларақ бұрынмалы чығы. Шав лукари, темле шыршылышы взем әштерзе асапландарман бұлзан, евығытра лекер кербатни елзе жидерні бұлзан мала чығы. Мен ачаран үрмиган мешлізе пурнышты дашын Мінчухлі азапланч бұлінде, хужалықне хай әметленне бек, адаландарай маре, шитти пурбере шитмере. Хыйын кунжулінче выл, нехыжанда узал ішпешіхланман. Вылмагара да, ун амышне де хый бурны жінче бірре алы хурза курман. Үржи аршизембе де біршса қырғышса бұрынман, не варламан, туры жирне смагайш, дейчана чана пантелей бупта. Вавил Вавилтей чуқта хизеплетші. Магарашы әшсе үзірілмеді юратмашы. Пірмай әшре қыштырдатса Магархаля Магарғаля ашызыр юлныне них чухлаза, чребе туйза илжі. Он бірне темін бүлзе хучы. Пич марды езіне күшіл бішертмеді дінжі. Выл уран варринчи парланза хытны шулпа пӹччене худай. Ура инчи Уран варинчи жула тілін балын керт хыва хыва кайна да, магар васқаза удашын тұрышса да васкаймаш. Урам хушы шап, ништа бір зашу үлдінмеш. Тәттім. Юр журинче кичеммін уралзалараган пір чуртсем пужақ пек. Візен жүречі зіне тулдан хупна. сем сиви жилбе кашлан нишан ишан журуматада ытларақ шүшендерейд. Ташта якра, Яғы вешінче пір еді талпынса вірзе ячы. Магар хавыртра худа бұшлары. Еді сәсі пәдім ялхушне шурса келет. Магар каяла килне тавранечі. Анча хунын малалла каймала. Мағарына аш Оның керек мүлі бұлзан таштаппан куккышы батне жетмелі. Бұғыт-бұғыт пағына аш вілмен дебек. Халеде черебек туын загаят. Ипле юрада мағар ашыне. Магар. Ачам, атяха иксімір жағна туза барағар. Санында жавы жеверенмелле, дечі валына. Пәрбіреш тума ұнықтарас мен бұлзан. Пілдіргін ағавыл, бірдегінше мағара шыбада хұшма верендестезе, ұнға житчен онбайуна жарларжа. Лайық тәпілен верензе житмездірде бірақса каймарем. Магар құрланза ашылат күшіліне. Юмышкарчы гына чиберек деп тетчі. Жоғыша қайры мағар мінжін воланасы вадай маря. Шаштапан кука жилендерні жінші. қайран анна кайран не келнех ба бачышке. Магар нышқылдада-нышқылдада, шул варебе лепістетсе чупмады дінжі. Хуппе хыды керек арги хыбыр-хыбыр, хыбыр-хыбыр туза брать. Инжеті мар тебір юды верзе ячы. Шта чупады не зача, ашта васкадын. Тені нехту инжігу. Магар чупма чарынжиде Пүліне сывлышне час шавырза ярайманныпе пырытепне хырдарза пәчеккен кығымлатса үзірчі. Юдызы ұсалзене вірешші. Ашы кезіне аза илжевал. Иппен чубас мар. Хама жулы хеш. кырт табат табатма гарджыри. Вал не житрі. Агэнде кузармат везен шадан мунчи дейінже мар. Кулбек мунчазым ялдам жежи. ватты Урых ялі бейді мұнчада враши жүк. Тақшан, пелі күлді жыл каярахи, магары ынас тумаш. Шак кузар матвезен шырмарди шыдан не, ларка мұнчи мунча кеме келіне дед. Кашине, шевел анзан, шынзем керсе дұхны хышын пыны дед вал. Шидессе на чеберешетін дед ха. Кебі емне хывза шакры те, шала керсе тачы дед. хайхискер! Мунжара, кондырлахи бек шап шуды бұлзата жетет. Лапка жинже бір варам шивитлі майра жабын залар аттет. жән хәм дығын аттет. жән күвар дығын аттет. Ларка мучи жавындах вилінбек бұлза, куклензе анны булать вара. Мунжаран хайтелін тухайманда дет. Тебіргунне дейін, килдизем ұнбатнегайза бұқны емеш. Ларкам учень алли ури хускалми булны деть. Лукари юмыш варана, и езем чымлана десе калана деть. Тепер жылдан лукари мучи вилчі деть. Мұнжара узалзем нумайте шишавында. Ашу узалдан хырамала мардетчі булзанда, магар хырачавға. Мұнжа ділінчен жеш пускалаза, магар сывла мазарер кайры. Ақывал шырмаран хабарча. Энде кукы жызем батнеші десі дейінже юлмаря, Тепір тұваты келі ұрлы шешетмелі. Кука жозем ұпрамба күржіле бұрнашы. Асказа ұтсабыны вғытра мағарси смерінде тақыш келген ұрамра пәр шинже сазылы юты версе тұхры. Бұл ұрзағаны беге хайырланса, мағарбатне вирхінсе бұжы. Атте! Пәдем вайрангыш кірзе яжы мағар. Ундан тармады дінче. Анжақ еді да унран юлмаре. Унченде бұлмаре, шурт шумепе, Кукышсем батнелле пырынзагене юх, магар тем ябаларан тағынчыде юржіне тұрынзай үкре. Пичі күже пәдембек юрышне бүлчі. Магар ебір-ябір зікте тәжіде хыттағынны шірелле шаврынза бұхре. Ак ябала, шын вырдать. Магар бір замантра кукышысын батне шемірзегечі. Кука! Кука! Ужырға! Хранебе коллег магар заячывал, пәчік бе алыға шақымады дінжі е камунда? Инге жыса сейілдінші піртрен. Инге, ұшқа, ебігу, макареп. Каштырзан? Инге жа алы капырза ұшты. Бұл хыда жұтны екен. Зихри хапна макара күрзан, хыде юбабе хыцагар. Мән бұлна. Мән жын макарадын. Үйтревал макардан. Ебі, мән, мән. магар алсы жебе шылгалары макар. Ебі, Вильче, не мана, ухан очень мяче. Вильче те день, ах это и Кильничук пить хорарм, сирену морда першин вредать. Блежин, чимха, кужуга шимари, а лызине пожархан за чамардама тытынче кужуга мыжи, Хыжине хвартрах сахманутся ячите, щувырма эльгерни увыльне вараца, хыймагарба брле пюльтрен тухря. Юржинче выртаканшын кашхи теттімде пушек тискерін көрнать. Урине ун патнеле хыра-хыра шывхарчы. Шинчех палласа илжеде. Ах, штаппа! Тезе кашкырза яшеде, тайрын юржин чакса-чакса бұрза, мезірле газе үкре. Кандык ветер. Ирихихи велен келтірка влезем, ерымланза кечеш. Візе майы бен жонза бұжыште, тутлын шывыраган мағарын, шуранға бітне шудада бұшларыш. Магар ұйхыран вранчы. Волхай видінзе выртнызық мана хыварцірзе ячы, тікседір заларчы. Карынгалаза елчі, ұйхылық ұшебе ұнкун баққалары. Мага умінче кіске жінче ам жыларадь. Магар тузабана пәчекше жібе шырул мишурадатьвал. Пюртре сулғын, нүрлі, шавна бұлавыл хыйшне киве керекне уртсаяны. Ушінші тазамар пызык тудырне куштарана хандарны. Тұр ачам, тұр Магар. Лажана жаварыма вахы читне, теравыл Магара. Юрі анне, халлехтрадып. Хевел байыр кезем кедесрил утрази жіне ле Кашхи абатран юлны пажалу тепренчик ізден бәдінче, пахар тесле шуды таракан зем чупкаласа жүрешші. Магар в епле плехавар чуптінчен бек бұлза калариде, еде, вырыны жінчен ел ялан хибекех типтерлінде, шибы жолын уразырма түтінчім. Ашы вілні хышын, Магарзин пурны шая хывыртын каялла жақса бұлмада бұратры. Бұт Кергунне аварцахуны ырашшыны хеде, такана жінчі хывықлу урба урбагына тывады чрес юлчы. Бір май жіререн хурланза мағырца бұрнаган мағарамы жысыбанни. Йылдақ жакланза, хавшаза житре. Ача чухне хивашра хучызе мұхалінде херелзе, ашланза кайрыш. Сылдым күшне шурилчі. Жавна була сыбанни кіл ювардарах ішсіне Эх, Макар, тетел кунсеренех. Мінледе бұлейін, әже веренес пулать пульсана джам. Петем шанчық санжинже гына юльчичке. Мұндарын ывылі халі те кашне гонгел хушинже кыштырдатса жүрет. Вай жидереген ішсіне пурне дедавать. Анчах мінледе бұлейін, алысталық врень мезір, Кулленхи печек әшхеле тунибех не пледи саплашса бұрын мамай шав. Макар жакна чухлаган булченде. Пәрві травыл үлен пичі жінжен чыпта жапма врене шыншы. Врендес магар, врендес, хамада пулы жаган жын бұлын дедіп шке, хаваслы ешінші ана үлен. Жагын ғышын магар кашнигон вазымбатне жүреме түдінші шеш, темле ансыртран пір кулышла ингек сіксе тухрыде, пәдем әшеп сабырақры. Магар, тәрі бірекенже үлен. Вежелес вали шыбада тузапамынши, хамын вғы чукрақ, Кыжені базар чин та шапса бітерес бұлать. Эбіз ана барып. Магар шапла шанза іш хушнышын пиде хебірдері. Тебір күнне хвал візен батне, важилис вали пәр мұжыр ятса сабыжым. Илен пиче келгейжі, пәр бірінбе пиде келіштерде таду бұрынадь. Илде візем шүт туза күлгалама юрадашы. Магар шыпада илзе шүт тумазыр ирдеймерім. Ну вот, вежелиз, Старикке туза тузапа жеккен зана. туза тузапа растедін ға? Үйтре был чепішін кулза. Ай-яй, лайшке, лайықшке, не епле жыратса қыларына, Узене халех той туза барас пульнаш таш. Терилен биче он хышынах. Баравыл магарильзе бына шыбадыне вашилизеті таржа. Мехерім, сырза жүре, эбіз ана онжын кебежелезе барапте. Юрей. Ытты чухне те çынсенчен вăтанарах, ютшынарах çулекен вəçеллис хальхинче калама çук вăтанчĕ. Тулли илемле пиччымарти изем пичсе çитнне пĕрлехен пехерелчш. Кай, ӹнде, эпе кучы батана сырмастыпта. Теревл ним калама аптранейне. Мӹншн тăда ак тамаша çаплах кулма чарын маряшым. Вежелис тада ытлăра херелсе кайрĕ. Ундан кетмен жерденех. Сымси жалыш мұжырласа жықны шубадана алық бәтнерек варғындаржы. Хой, күш құпса елі чен кымаға ғышне, ебір ябір тарза бұданчы. Ашы бе амжы шағыршын кашса кайса ағылдатмады дүнжіш. Анжақ шавғулы мағара чіреден шәжібе кастын ақ ойынжы. Вежілі сыма евара, деші бады сымсы не білдерджі, те мағарны хыын сымсы чалышны. Магар алзине парақсағы варза пүрттен тұқсадарчы. Зұху чалыш. Теге хебі санба та, Хамба бірлі лажа тұтмада илзе қаймастып. Күренсі шуғышлары бұлғы ешінші. Чағын ғышын магар илен біче батне жүреме пачақ бірақры. Бұл чыпта шапмада врене мерім. Чимха. Үссе жиде мага. Үссе житсен тебе каскалама вренеп, дәрі Шартлама жәлгіне земірце кәжіш пулинде, ирін кәжін самаяқ сивеға. Урайынже шын юр кычырдадать, луба шуна жізінчен пырзымза пырзымзазем, келенжерен илемлетсе дуны шевертухя зембек ұсынса анашы. мен ашыдать вара. Пүрттірінчен тумла думлама дыдынать таншыве ирелет, шешізем хавасланзақ де бұшлашы. Юр надырдадаган бұлад. Ял жінче ері даврақ, хитінче шави жысланаган бұлад. Шүргүнне негайзан гайзан әмірек шаплавыл. Удиксембе зұрықсе мағырашны, әнезем мігірні, чохчепка галан илдінейді, авдан земде шуна шапсавдашы. Шурхи хуна пурди савзагдеші. Чуркунне шывхарни мағарын чамлык чүнне шықлендерзе әчі. Бұл паркана ері давралатын назадычы. Ундан келе чүмінші шекілден жақсаяны черезе бұрза үлшіде, видері лажа батне васкама азыр отыры. Анжақ, пірігі удым ярыза бұсырыде, тапақ чарынжы, ал инже черезе шере егіш тұқса үкірі. Идеалық не магар кашнегаш темір жыраба питерзе ғывараканшы. Халя алық ярия дұрать, Мен нұғында, Бидерзе хвар мамандым жи. Пызырған замығырда биде батне хай хыра-хыра жұпса бұжым. реті хай хискер. Бидере візені халаке сри щук. Ашта тұқса живыл. Магар виде урайынже сабаланса вырдаган алықы мезіне көрже. Вара хура келнішке. Бәдемшен жүріме сырылдатса ғайрығын. Бұл хайне ғайшан мазыр алықы мезіне тыда Тимір жыра жоқ, она алы қажық неші мірзек қылар зәйіліне. Күна мана виде теплеме Майдан майдан вырысызем парне барзағы варна, тезі азына ачашы бір маях. Бұл жыра жіне хересте бір юба картса балла дұнычы. Мағар мен бұлныне онланчы де. Чыдай маря, қашқырзай әчі, ондан пәдем чун хавалі бехы бынзай зәйіксе пүрде жүпсак Ах, анне, перенлажа Мінде Міндеден, Ларна шәрденсіксі тачамыш. Лажа жүкте шке. Ара, видерен дұқны бұлзан че бұл. Хамкаларманчы де. Шыраба пидерне алыға ватна. Варлаза гайны берін лажана. Варлаза. Ним галама білмезір аптырасады жамыжы. Ундан үвілі темін арбаштарса каланы бек чухларе буласта. Тебір худ ыца бахрен. Варлаза гайны дедіне лажанай. Тур жырлақтыр, мін калашан багар. Чон калады бонне? Ай турдур. Сыбани игалыне малалла кынца, кивеші бата сырны урине, вайзырын шударгалаза алық патнелле утры. Бір ғушы ғайтілін тем мұғырдатны ғышын сәссе ұшына ғилдінче. Шуги берін лажа. Шуги, десе ғайтыры. Өвілі бұрза алынжен тұтман бұлзан, Ава курады урлыка жичине хүгечі бұлығай. Ундан бірдақ вайылнебек бұлзан, икке де гарчишне тохреш. Лажа ере ышталла кайныне пыққала бұшлареш, урама тухреш. Шулчинче, неменле ерде лайық палырмаря. Хавжах чирелле сыбани, лажа зір юлнине, тинех ынгарза илзе, пәді мурама янратса ерзе яча, магарына жаваса кардишне Жазах візім батне күр жаржы бұғына бұшлары. Лажа жоғалныне үлтсен візем де пиде тәлінжіш. бір вару вара ғурақсыне ұлғанса қалашма да пратрыш. Мінле бала бұлжы қапла. Бұрны шерге елдақ пызылза ғайрыш кеді ванзем. Пұқырға, шутларға, ша кертнере жавын бекінгек миші пұлжанде. Курбун кавырленде авы бір кашхине иге сұрығы жоғалжы. Халя кунда капла Мән латты гүн, мән латты. Талақсы неде деп өлен хергене шишке бірдақ. Ерлезен дупма жүкші. Юцем машы бөліде. Түтман вара-вара маржа. Старыста қалада мегаяр. ғаяр. бе курнат бар. Ни ұндала, ни гундала. Үржі жінізем бәне емалдан старыста бәтіне ғаймақ ұштыш. Она сестерні ғышын Урде лажана ерлеме қалай сададылчыш. Шақ енде сыбане кышта бұлін лапландар же. Шақ вақытрана ташта күшпа күрінмаш бұлін де, темілі вартында хүйде вырында, хызен варласа гайнала жіне шыраза май бараган шанчық пурбек туйынче. Сыбани бұны чухне упрамбары мәжізімбе бірлі салага сідел хушынче ирхи абачы зеларачыш. Посланаган пырипыттінчен, техімлі шыржап пәтем пүрде зарылны. Пелгукринче, матча каштинчен шаксаяны хупсып кара, пәчік ача мұшлатса жывырайды. Тап таза да пүрде керзе тұрзан, сыбанин күш пұжы алжыраза ғайры. Волмалдан сұқсықса да илеймері. Упрам шываринчи шулы пыттыне цаячы де, сабанин не бақса Ну, мәнгерлі бұлжығам, өйтірі Ара, упрам ирексерех туды шеварне шалкалар забани. Перене. Лажана врлаза кайрышке иртне качкине. Чаплагалар эти сабани. Урланды печі дай мазыр макыр саячы. Упрам день тымареде. Лажана за кайрыште день. Лая храху мала болна. Ав манла негам да вырламаш. Тура болу прам. Тура келдуны бек тархасылса елынма түдінші сыбанни. Туры менче айтадып. ашын ерлесе тупма пулы шавла жана. Эбіз ана ұншын тура езіплені бек за бұрынап. Сантелей южын ұпрам, күнзіренде небек швиттуй туйдыру мінче келді ваттам. Үрай южын үрі білбе, тавырма тұрышны болыттам, туры болу ұпрам. Упрам... Сарлагата тачка хырымне кашырца шавдері тутлан кайлын кагыржы. Ундан том чүлмекри сәттілічі е боласа ішлім. Вара мін, субанни жіне бұқмазыра хытрывыл. Ерлесте дене пень. Ерлеме буладянам. Ма булмаш. Анжақ, воюші деді. Мін, лажана шырамай. Ну да, тада мен қалады беп. Тытман уба дірнесі вести, шымылыш марын девал. Шидет, шидет, ара шитмезір, шымылын каварыз бани. Эбі онда шынзымбе бірлі мағара ярадып. Хамінде чынды тұқса жүре емесіп, мағарады ме ярас дедіп, кешнеріне басарднеде қаза келі хавыл. Упрам лапқынлықлатса көлзай заячы. Шуқ, вол марға, ер-ерлеме зем сирензелек тубыныш тадамень. Ну, унда тәрпілі құлды бұд шынық керлі болады. жауна жұқлаймастын. Шанық дедің. я яжал езіне. Ну да, шау!» Вара, упрам. Ах, тубада. Самантлыға сымақ тупса қалаймазыр аптразаты жымағарамыжы. Мүлліға. Унзыры немін леді май келмеші конторда врашне шить эти детіпшке. Ха, <laughs> мүллехер арымез. мастын, Шавна қаладып шавзана, контурды зене ченес пулзан, візене әштерзе шидерегенне кам булать. Расхутне, тұгакне камчаттыр, візім занжын чырман за жүреме ешчүрізе марвет. Ар, шапла пультиха упрам. манвара, шынахе вал хамра те жұқта. Чанық бұлмасан, үтті балам, ұқша да юрат. Эх, ұпрам, немде жукшке берін, немде жұқ. Ну, жұқ бұлзан, калашмалы де жук. Сүбілдетсе жүреме де керлімар. Да, ебі сірінжін хамынне тұқала жұқ веде. ебі сирін жын айплы, манын хамран ұтлашыттығын затыраганны жұқ. Ирхензен бере упрам, хамырдавын, паян буре ыран жугиде небе кына бурнат бар. Куда керзем даргашын. Упрам пужанна чей кургене сидел жіне шударзалардыры. Сыбание сивень пықса илжім. Шидет тені зыным. Урық калашмада керлімар. Кайза шырыр ховыр, тубыр. Санба шабылдатсаларма вғы чукман. Сыбани упрамын Аран гына сулкаланса тухса кайрым. Петре. Урныш тытма пушлас шуғыш, магар бұжы жіне үксінех, візенла жіне варлаза кайры жекен. Мін мала бұрынмала малашне, кеже шураги жидейді. Аназыне аксағы варас бұлать, бақчана шырул милартмала, ұжала хадем жүхлех шкешсем. Кам патне кайса пушапмалла хальмакарпа амы жэнь. Камын умне үксе Малдан аза магара, хызен лажине ерлезе тубасын туйначы. Туба вірдезе әмітленечі де хавыл. Халяге бәдім шанчыке сүнжі. Ана амжы де канаш анашпамаш. Упрам. Мен калас пур. Упрам бірге. Унын шитне. Шынжын хутта кересі елінже бұлдыры. Қылығақ, амжы ұпрам патінчен, чаплақ тарықса даврынче. Мән думалла әнде макарзен, мән давастен. Иртне конын шудинеті да шук, деші ачам. Пәтне выл, дері амыжы макарзерза. Кәшіне макарба амжы амышы шеребеші Тембекші вырасты зенде, Візен ұйғы келмері, кәтмен жүрден едінза аны еваренге асран тұқма білмері. Үртіре кечем. Жұртыра, немін жаратмалы юлман бұлзан да, варазем келзе нех тұйынайд. Өзем батне илень бұрзағайнығы жеш візем пырдақ лапланны бек пульжич. Кайран магарба амыжы иккежі, кымаға жіне хыбарзаларза, хызен ыраскалзыр пурны жеберги, тәрлі май калашмада пратрыш. Теле шинчен калаштыне магар темеже хутта илтненде. Ашыбеш таппан куккыжы де час-часах азына чеш вылзымаға. телей жукта теле жук течеш. Тұрмая ғына жыраса тубасы шинчен калаша чеш. Иппин, мен жывыл телей. Магар білет. Ун амыже юмах ямаста. Выл магара темдерлі юмах та Кашкырба шыбала жол жүрені жінженде, ба ады варшны жінженде қалаза қыдартына, бірде хинче дада, чық шымарды жінжен юптарза тіліндерінші. Шав шымарда, хыджелін вилестізе тем жол жыва зіксенде не пледе вилеймендей. А не, дерім ағарларзан-ларзан. тілей жінжен юмақ бұртшы болаз. Он жінжен ажам юмақ де, юмақра, тәрі табур, мен керлі болсаны ұвылым. итлес келет ярза барға. әлле қаласына телее ана кашни жына пиғамбар хой валешсе барат деші. жына чунгене вағатра сыр çылăхсăр пиғамбар хушны бе таза швитуй сывлăшше телей барзағы вара деймеш. Чапчин вара çуралнă чухне кипкелле çуралать. Манон унпе кипке маны янне? қолған загитлемаган. Шукшавачам, пулман. Аплай телевизори. Мінле галас. Аптразалар чамшы. Телей бұлны бұлзан, ажуда вилес шукчы бұл. Пірден бір вылық чунне де варлаза кайман бұлі чеш. Ик сімірде телесір жави берачам. Магар бірне темінле хыды мұклашқалы ябалы зем капланса келе бұшларыш. Бұл шаппын нұшқылдатса әзіклеметі дінже ұлжын ше варачам. Шавдері тюлек сасыбайы батмады дінжі анамышы. Ха, науыз пулать хаға. Мағырны не ана туры да юратмайшы. Чок, мағар бұрбірек мере. Үтла хұрланы бе паванза житні засси. Йывыр ябалаба пачырдаза хестерне бек, сисмезірех, чодым не татса сірбінсе тұқса гайры. Ама же нахы жүмнерехларды. Кылығақ ұтла хурланма кирлі марачам ан кұрынжын. Туры сана ені день. Теле ю пулдырчы жавда. Урамрах ізен тілінчех тағыжын етті верзе әчі. Унхышын пүр шумебе темжін жапшынса ерді кен дойынчы. Магарамы магашын жинянчы де. Жүрече патни бірзадычы. Урама лазырған забықры. Хыйвыл кондыр шудынчы де, ябалана ушын уйырзай илеймеш. Халя кашите тімре немінде кураймаре. Тагам сіксе віреген юд засси аякалла кайря. Мінюнда не? Пажылдатынын ыйтрымагар. Шук ачам немде жук. Вешелесін шарык веретте темлі кайык тавраш курчы бүлдедіпшке? Амышка лех магар патнека магазине кыштырдатсақ барчы. Пиринялды упрам пичі пиде делелі анне. Коллег пажыр тадылны сымаха асне илжі Телейлі бұлмас ұрары. Бізен бұялземшке, ашта калашма. Бізен бұныш аныш сабырат. Бұртмалы вырынне майлаштаран жидурысы бәне. Айда, шывырары бұлым, анжарла дегех. Амыжы вұртыр болзан да, мағарын шаплах үй елмері. Бұл чен темшінчен шуғышла савыртырым. Анашы вильне аза келжі, ана пыдарны неде астуре, Вильні на пантелей бұп мәнлегіл дұныйды күшімне тұқсатачы. Э, чимха? Ұйхыла намышне сазардық варада бұшлары мағар. Мен қалазағы варчы жак переатте? Ира жақса панышын, хумка пичерен вижі бұт шыны хілмеледерішке? Анавал, қалар етіға азайл жасыбани, хумканда переннебеге шуқ бұлдедепшке. забықса ғайзабықса юратте. Виш патшанақ шывар хупемар кайза сындарас Дебрыгун, сабани шивыр шывырзадын ұтыманах камага хумки батне дұқса отря. Мангелес, керавал пюрде керзе алга хупных ишинах. Келех келех сабани. Ак кундалла тебелле ирцелар, мағарда трехумка. Тура болыштыр зірешлеме. Ишлеген земе шук, ирцелар. Алық падинчи пәчіктенге жинже, Шыбатак Андрей явзал араган хумка ура жіне тачы. Мунчалапа терге тергеші хизіне пуштарчы, візіне сәделбатне кайса хучы. Шак вахытра шымақ шүрбе пешерме қадірленеген хведурада, трен кадық пушлы күнгараба, бір иге егір ывышпек ясмық шыны хетса кечі. Э, сабаня пагілнішке? керывал еваш сазыба, кымага умнелі иртнемай. Чермантар зачуретіп шав, Жалтан бақса юлчана сабани. Пурны жыға әләв, шамнаш мен дывастен. Хамынақ шүремеді вет. Мен жырмаве бұлдар. Шын келі жын жырма бұлади, шын батнек айысы керек қамында бұлад вал. Ирселар. Умкабары мехайне ашын кетсейін жын, сабани кымылі пардақ ұжылжы, бе лапқында, ергелін шықылдатса Хумка сыпанерен лажине хеплевір гайны шинчен ұтса білже. Ундан хызен ингек-сингеклі пурны жебіргі сымақ хускатрыш. Бітчен жынна лажазыр бурна сивал хрещен бурны жінже алыс рбегех, ерлемей, аштан унда херарым бушпахыва чидеріп, антивтеп пулчырахынде инде Аллы урезем хырза деп шырдезе ұлғана цыбани. Евір жа пурны шулешнедімам. Умка әмірліхе шерекені мағажа, бал ұры кымылла таза чунлышын бұлныня заилже, чында чундан күлләнші. Вал сыбани хуйхи-сухи хыйн хуйхи-сухи бұлны бек калашры. хүшін хышынтин сыбани хый мінішпе келіне табратры. Эсі хумка худа астыватын пульхана. Берін магаш сана ерітні жура ыра жақса баныншы. Дері Хывақ бұрзаттын дауын жүхне. Жаплач бұлас. Бір ғана өпкенжек шамкіне зағы ішті хұмка. Ундан тебе кукринже шымақ шусти армия армиенелі бұқырым. Ақса баны чыжав, асту мазырара. Хамақ чы. Ведура ұрады астывать Эй, эбі мен білем жәк. Тем чу! Аллы жүмне шыбышна чустыне хая челлебе хырзада затрых Ведура не хывыр білерінде, манран идадыр, мін білемеп. Эй, хумка, ара чимха, храза гайрысы баним. Аксабана, паян хибег астывадым. Илен паяхам да астывадына, макарда лайық астывад. Суяды пулзан, ағы туру шумне тұрза сықсығам. Шағындақ мана шержеттір. Хаяр мигул угоднигумен чурдашы добе пин. Темжін пажарғаны сабани калех чергушленме хатланчы. Чимха, чимха, десе чарчана хумка. Ман, кудын лашас шухыш шукшке, ара парма парзатыт малағынде ана, эбі хам чухлаймасты би, вижі патшыныға калашны чыжав. Вот хахи, тавда бұжахынде шақсы мақсым лапланча Лапланчасы бани. Илмеле жау, парым бұшынже тратте, мен дума жүрен. Парыме, парыме, выл шаплаға, каллех унгун пахкала за илже хумка. Я памаллыя балана паразах пулачава. Анжах. Халех тупса бараймастып. Сыбани. Касса сабырах да тубаймастып. Сыбанин ужырған налы земде туды хириде вэттэн-вэттэн, читрен зелжиш. Был вара уражнетічі. Эх, умка. Хведура, Епаханда вешне житмин бұлзан халеге зерін бада ура ярза бұсман болыттам. Мана хал керлі. Шапла бүлде баним, керлі мар деместіп. Халеге шурбатта бұлін барза ярапта, ұттыне тада кыш кетмелеледі бар бұл. Ебір храм пәдембек тубыпха. Баян десен, вижі бұт таран ништа да дупса бараймастып. Ия, шукта, мінді Субание, Тиних чункерсе ишетелә.